Irola kalean saioari hasiera emango diogu. Aquí da comienzo Irola kalean. Tailerretan, prentzaurrekoetan, hitzaldietan eta barretan jasotako kaleko hitzak. Las voces de la calle recogidas a través de charlas, talleres, ruedas de prensa. bai, bai, ba. Bueno, ba, bimila eta hogeita bateko abenduaren hogeita iru, ez da? Bai. Bueno, horren arabera urriaren laua. Ordena dago beste, beste garai batean. Garai hobeago batzutan ez, antzelakoak. Da, bueno, ba, badakizue, hemen gaude Irola kalean egiten, beste behin ere, aurten, ikasturte honetan, edo denboraldi honetan, hogeita ama bost urte beteko dituelako gure irratiak, mila tik eta ber zazpitik. publiko! Agina, egun honekin kalean ez dago inbeste jente eta arek baratzeko moduan, baina, bueno, podemos hacer de público falsete. Da bueno, ba, esan dakoa, gaur e, Irola kalean berri bat egiten ari gara, eta horretarako etorri gara erronda kalera, erronda kaleko ze zenbaki dau? Amabi, ah. Amabi, bai. Erronda kaleko amabia, baina asko errez, eh, errezago egiten zaigu esaten badizu herri dendan gaudela, zirika, herrigunean, herri dendaren parean, eskaparatea tapatzen, baina atea ez, etorri nahi duenak badauka aukera sartzeko, Eta bueno, ba, hemen egon gara bi orduz edo, saspirak arte, eh, etorriko dira kide asko, kolektibo asko, eragile asko, eta egingo dituzte euren txoak, azalduko digute zertan naizen, ze, nor diren, eta bar, eta bar, eta bar, baina hori izango da musikita jarri eta gero. Musika gaurkoan eh, aukeratu duguna dana da ddt rena edo akaso beste horrelako lagun batzuena ere bai, eta horretarako ba, lehenengo kanta bat, maniak deitzen den kanta bat, eta taldea queer, ordua! visto ¿Qué Radio fue? oso, oso, ondo. Bueno, ba, esan dakoa, hemen gaude, eta lehenengo etorri direnak, hain zuzen ere, dira azetekoak, alde zaharreko etxibizitza, baina este sindikatua. Ze, kurioso, hori da, azalduko diguz, ea, kaso, ez noize galtzen den teori, eta sindikatu bihurtzen den, eta zuek etorri zarete lehenengoak, porque lan eta lan zabizeletelako, eta gaur ere, badagoelako beste kompromiso bat gero zeiretan, hasi baten, bueno, gauza asko komentatu behar ditugu, bueno, lehenengo eta bien eskarrek asko, tortzegatik. Zuei. Berdin, zuei. Da, bueno, ba, hori, eh, gauza asko eta asko eta asko komentatu behar ditugu, mm, akaso hauetako asko badaude ja repikatuta beste itzaldi batzutan eta bar, baina, bueno, garrantzitsua da, behin eta berri berriro gauza berdinak esatea, pa que nos lo creamos. <laughs> Eta Eta bueno, bueno, ba, hasiko gara simplenetatik. Zer da? Zer da set? Noiz sortzen da? zer egiten da? Bueno, apur bat denetari kontatu. Bueno, ba, komentatu duzun bezala gu aset etxe bizitza sindikatua gara. Hasik era batetan eh, etxe bizitza taldea moduan izendatu genuena, baina bueno, praktikaren ondorio sindikatu moduan gure burua orkestea erabaki genuen. Eh, zergatik, ba, pizka bat eh, uste dugulako sindikalgintza eredu berriak sortzen ari direla orain, eta sortu behar direla, eta, bueno, klase borroka, ba, lana salariatu tokietatik asko zaratago eratu behar dela, ez? Azkenean kapitalismoak gure bizitzako arlo guztietan zapaltzen gaituen moduan, ba, guke eh, gure bizitzako arlo guztietan e, eh, aurre eraman behar dugu klase borroka, orduan eh, sindikatuak esparro guzti horietan e, sortu behar dira. E, horregaitik azkenean, ez, azetetxe sindikatua da, ba, langileok garen hausokideok, daukagun erreminta bat, e, ba, kasu honetan etxe bizitzarekin zer ikusi hauten problematikei aurre egiteko. E, Azet sindikatua sortzen da 2008ko maiatzean, e, hau da, konfinamendua bukatu berri, baina, bueno, oraindik ere bagaur egun gauden e, krisi ez bakarrik sanitario horren erdian, eta ez da, azten zerotik. badago, esperientzia batzuk badaude aurretik ere bai. Mm -hmm. Etortzen da, pizka bat beste, beste kolektibo batetik. Kolektibo hori hasikera batetan e, piztu bilbo itzali emtibizan zena, gerora usoetatik piztu bilbo izatera e, pasatu zena eta bueno ba eh, kolektibo horretan batez ere hiri ereduaren kontra eh, hausnarketak eta e, eztabaidak eukitzen genituen eta pizka bat hasi ginen hausnartzen semotatako auzoetan bizi nahi genuen bai ze momentu horretan hor bazeuden arazo batzuk oso nabariak zirenak event, evento nagusi hoiena hori zen e, MTV itzali hain zuzen baina bueno hortik ere baiz ikusten dira e, gentrifikazioa edo ikusten dira bestelako movida batzuk eta e, horre erdiguneak jartzen da etxe bizitza, ezta? Hori da, guk eh, ikuste hau e, eh, itzali MTV, osea piztu bilu itzali MTV, era baten hasi zen ba hori, MTVaren kontra eta makrospektakuloen kontra eta pizka eta osnarketen ondorioz heldu ginen eh, konturatu ginen ba hori, ez? Hiri eredu bat zegola, hiri eskaparate bat eta horrek ba auzo guztiak e, zapustea eta auzo guztiak hiltzea zeukala helburu. Orduan guk e, auzora erabaki genuen eta auzoan bertan ba nolabait bildo e, martxan jartzea erabaki genuen. E, auzo defentsa izango litzatekena ba e, zibora jartzen dena eta bere berea dena defendatzen duena eta oso boterea antolatzearen beharra. E, momentu horretan e, honetan geundela eta ba pizkat Barcelona, Valentzia eta Madrileko auzo sindikatuei begira geundela, ba pizka bat e, hildo horretatik bai genekien tiratu nahi genuela, e, ez geneukan argi e, zein izango litzateken, ba pizka bat arrakala hori zabaldal zuena eta ikusi genuen etxe bizitzaren arloa ba, bi, bi gauzen gatik. Ba, alde batetik, testo test honekin, ba, krisi aldi guztietan gertatzen den bezala, ba, 2008ko krisian gertatu zen, eta horren jarraipena den honetan, ba, etxe bizitzak zen zentraltasuna kontutan hartuz, ba, bere momentuan burbuia imobiliario izan zen, orain e, alokairuen e, burbuia izan daiteken edo, eta bestalde, ba, askoz bete, esto inguru zehatzago batetan, ez, ikusi genuen gure osoetan, e, ez geneukala, e, ba, problematika honari erantzuteko erraminta kolektiborik. Eta eh, orduan egiten den eh, jarduna dago zentratuta etxe bizitza sindikatua, baina hori etxe, etxe bizitzaren bueno, eskubidea hitza oso itxusia da, baina etxe bizitza jendeak behar du eta eta horretara, baina ez hori bakarrik, ez gauza gehiago ere egiten dira. Hori da, guke eh, argi daukagu sindikatu moduan, bueno, guk lan egiten dugu asambladaren bitartez, eta e, asamblea ostegunetan da, horregaitik gaur etorri behar izan gara lehenago, eta asamblea dago eratuta, ba, pizka bat, interes politikoa gaitik harturatu den jendea gaitik, eta e, baita ere, ba, etxe bizitzaren problematika, etxe bizitzarekin problematika dituzten, kideen gaitik. E, zer egiten dugu sindikatuan bertan, ba, nola bildotan banatzen dugu gure lana. Kasuei dago kionez, ba, e, elburu konkretuak lortzeko gatazkak e, jartzen ditugu martzan, eta gero, bueno, pues, kasu bakoitzak naiz eta erroa berdina izan eta jabetza pribatua izan, ba, e, mila erantzun eta mila dinamika izan ditak, ez? Mediazioak, kanpainak manifestazioak, edo dana dalakoa. Hau da, ba, gatazka konkretuak helburuak ditugu helburu konkretuak lortzeko. Eta beste hildoa izango litzateke ba pizka bat ONG batengatik eh ba desberdintzen gaituena edo instituzio batengatik desberdintzen gaituena. Eta hori da e, guk komunitate politikoa eraikitzen e, ari garela. Komunitate politiko hori eraikitzeko ba etengabekoa da, aurrera eramaten dugu, ba, kasu bakoitzean praktikatik teoriara gure hipotesi politikoak berresteko, e, formakuntzak egiten ditugu, ez baita kritikak, autokritikak, eta baita ere, beste, beste kapa batetan egongo litzatekena, izango litzateke, ba, e, beste behar, oza, langilok ditugun beste behar guzti hoiei erantzuna emoteko, erremintak, edo topatzea eta haiekin zaretzea, edo, edo guk geu sortzea, ez? Alde batetik eukiko genuke, ba, zaretze mota asko ditugu, komunitate hori ditzen duten, ba, alde batetik izan daitekenak auzoan lan egiten duten kolektiboenak, e, bizkaian etxe bizitzaren arloan dauden, e, ba, e, klaselkartasunetik abiatzen diren etxe bizitza sindikatuak, edo eta ba, e, langi, e, klase borroka izpide duten kolektiboak izan daite azkenak ba, e, langileen eskubideen alde, arrasakeriaren kontra eta bar. Eta bestalde ba, e, to, noizean behin topatzen ditugu behar batzuk ez daudenak e, asetutak eta guk geu gure gure kabuz eta antolakuntzaz eta klas elkartasunez e, ba, sortu bar ditugunak, ez? eta gure kasuan ba asete barrutik behar batetik sortu zen asetu herribiltegia. Herribiltegia, in zuzen ere, pues gaurkoizean ere egon sarete hor e, am, zelan da, bueno... Eh, eta karrefurren. Bi elekuetan, ez, behemen eta karrefurren aurrean, e, ba, jenteak ekartzen ditu eta gordetzen dira arrakalan, eta, bueno, momentu baten banatzen dira, ezta? Hori da, zetu sortu zen, e, bai, ikusi genuen argi geneukan etxe bizitza elementu zentrala dela, baina ezin dela era sektorialean hartu, eta etxe bizitzarekin ba, arasoak dituen edo nor, edo zein langilek, ba, beste, bizitzako beste arlo guztietan, zapaldua izango dela, ez? Eta, bueno, ba, oinarrizko beharrak azetuak ez zituzten e, kide batzuk, eta hasi ginen, e, ba, biltegia hornitzen, danon artean, egiten ditugu hilabetean behin eh, bilketak, eta gero hilabetean bitan egiten ditugu banaketak e, biltegian bertan gaur egune, arrakalan daukaguna. E, oso garrantzitsua da zentzu honetan, e, azetun ez dela, ba, no, behin igual e, jendea pentsatzen dau dala, un banco de alimentos eta ez da holan, Danok parte hartzen dugu, danok parte hartzen dugu bilketetan, danok parte hartzen dugu e, repartoetan eta danon artean erabakitzen ditugu bai arauak, bai funtzionamendua, ba eh, edozein gauza argi daukagulako antolakuntza eta klasilkartasuna dela danaren oinarri. Daudena garatu da urte eta erdian, pasatxo kasi bi urte, eh, hain zuzen ere hori komunitatearen potentzialitatea aprobetzatuko egindako e, pues, ba, ba, hori, e, esfortzuagatik ere bai, da bi urte hauetan gauza asko egin dira, orain e, bururatzen hori arrakala bigarrena, bigarrena daukazuela, horren ez badago zer kontatu, ezta? Bai, bueno, arrakala, arrakala bat izan zen maiatzean egin genuen apostu bat, ba, ikusita justo momentu horretan gaur egun oraindik ere e, lusatu diren dekretuekin, baina momentu horretan dekretua bukatzera hasi joan, eta aurre ikusitak zeuden, ba, eunka kaleratz, eta bueno, guke argi esan genuen, ba, zenbat eraiki eta zenbat etzeutz dauden auzoan eta bestalde, ba, guk geneukan behar bat, guk espazio propio aukitzeko, ez? Ba, gure sindikatuko eguneroko bizitza aurrera eramateko emergentziasko etxe bizitza bat ukitzeko ba, e, kide, gure egun batetik bestera etxe gabetuko izan daitezkenak, edo asetu herri biltegirako adibidez. Orduan, e, bueno, ba, erabaki zen nola baita, e, esan nahi simboliko oso potentea zeukan eraikin hori, bai, bai gure etxatez, ez, ba, gaztetxea izan dakoa, eta, eta gure osoan lapurtutako plaza horretan dagona, bai, bai, bai, bai, ba, udaletzean entzat eta bilboren entzat ze, zer eraikin simbolikoa den, ba, plaza, ez, eskaparate hiri horren, berriro bueltatuz horretara, eskaparate hiri horren erdian, ba, gu jartzea eta eta etxe bizitza sindikatuko sede bat e, eukitzea eta bueno, e, hori ikusi zen bat desalojoa guztiz politikoa izan zela. Oida, oida. Eta bueno, iraun zuen, egin zuen, iraun zuen gitxi, baina iraun zuen momentu batez <coughs> e, famatu edo sonatu egiteko moduan eta bueno, e, handik e, kaleratuak gainera modu hori polemika artean eta bar, baina itxiko ditugu historia horiek beste momentu batetarako, baina handik itxira arrakala bi. Hori da, kurtsoa hasi zen, guk argi geneukan ondino bai eh, geneukala beharra gure gure espazio propio aukitzeko eta ikusita auzo hauetan zenbat eraikin uz daudela, ba arrakalabin e, sartu ginen urrian, esango nuke, eta bueno, ba, bertan daukagu asetu herribiltegia, daukagu bueno, asambladak eta gauz, e, mota guztietako e, eramaten ditu gaurrera. Non dago somerako non? Somera Somerako amaian. Eh, somera bukaera, bai, tabernarik iaz dauden leku horretan. Kristalera polit-polita daukana eta muraloso politak dituenak orain. Bueno, someran dago. <laughs> Eta, bueno, ba, momentu ze eh, oso gustura gaude, gainera kaleko osa jendea hausan gerturatu da, duela gutxi egin genuen inaugurazioa eta oso polita izan zen, mundu guztia oso pozik egon zen, da, bueno, ba, gukarri daukagu, ba, hori, e, eh, espazioi bizitza bueltatzera eta espazioak politizatzera goazela, etxe gutxik e, eh, arte eta jenderik egon arte, ez egon arte etxerik gabe. Mm -hmm. Bueno, bertan zentralizatzen dira Eh, eh, eh, aseteko eh, movida gehienak, ez? Hor berdan dago etxe bizitza eh, sindikatuaren egoitza, larrialdiko etxe bizitza, biltegia, eta... Eta listo, ez eta denetarik, <laughs> baina bai, bai, bai. akaso bat ematen bai. beharko balu, erabiliko duke. Eta, bueno, e, espazio bat behar duzue, hain zuzen ere, oraindik eta kasu eh, estirarako ametzen, eta eta lan asko dagoelako aurretik, ezta? Hori da, gaur egun, bueno, e, kaso aktibo nahiko ditugu, baina holan, e, potenteenak ditugunak dira ba, pasaden astean e, haien etxe utzi bar izan zuten irukidek herribera bederatzean, espekulatzaile handi bateke, eh, bueno, espekulatzeko, ustez espekulatzeko erabiliko dauen eh, tipo batek erosi dauelako eraikin guztia. Bloke osoa. Bloke osoa erabili, era, erosi du. Eta, bueno, hiru hausokide joan behar izan dira, baina beste bi geratzen dira bertan bizitzen, da, bueno, gure borroka orain dago, balde batetik hori e, ikustarazteko eta hori salatzeko, eta bestalde, ba, bikide hoiek ze nolako baldintzatan geratzen diren, ba hori bermatzeko gutxienez haien baldintzak geratzen saien kontratuaren bitartean e, ba, bardinak direla. Beste kasu bat daukaguna bian daukagu, nolabait e, jarri duguna bian kanpaina da hiru auzo, hiru problema, o sea, hiru kasu, baina problematika berdina, ez? Gero Bilbo sarrean daukagu beste kasu bat, dala e, gure kide bat eta bere alaba kaleratuak, etxegabetuak izateko arriskoan daudenak e, oso laister, e, inolako ingresorik gabe eta egun batetik bestera, eta bueno, e, guk instituzioetara eta gizarte zerbitzuei exigitzen diena, dieguna da, e, alternatiba habitazional bat, baina osoan, Ze uste dugu oso garrantzitsua dela egin duten erroa auzoan komunitatea eta bueno, umea eskolan egonda eta dauzkaten lagunak eta ausokidak eta hori da gure exigentzia eta beste kaso bat daukagu San Francisco, ba, banku batek e, familia bat, bueno, emakume bat eta bere familia e, eh, etxegabetu nahi dituelako e, ba, bebai, urrengo hilabetetan. Mm o sea, que lan eta lan. Hau, kasu, onelako kasuetan, bueno, esan dakoa, eh? metodo oso desberdinak egiten dira, baina beste batzuen artean, pues hori, e, bertaratu de sozio egunean eta saiatu blokeatzen hori ere, bai hori egin izan da. Bai, hori azkenean da beste reminta bat, ikusgarriena ziurrenik, baina bueno, beste reminta da, ez? Guk azkenean sindikatuan egiten duguna da, gu gure gure erreminta guztiak sindikatuaren edo kolektiboaren zerbitzura jarri hori izan daiteke gure jakintza, izan daiteke gure gorputza kaso hauetan, ez? Eta, e, ba, bueno, bai, eldu gara e, birritan egon gara e, portaletan, bat izan zen aurreko iraian e, Marikarmenen kasuan, izan zen gure azurrutia kalean, eta beste izan zen, ba, e, justo arrakala bat eh, etxe gabetu zuten desalojatu zuten aste berdinean, ba Juditen kasua, ez? Eta hor eh, oso argi ikusi zen, ba esaten dugun komunitate horren garrantzia, ze hau oso guztia egon zen bertan, gorputza jarriz eta ahotsa jarriz, da bueno, lortu genuen gelditza. Mhm. vale, bueno, pues eh, aurrera horrekin, eskarrik asko. eh, lan asko dago da beharrezko oso beharrezkoa. Da honen atzean, Honen atzean egongo da, imaginatzen dut, hori, sakontasun politiko bat, eta, bueno, eukiko dituela arista asko. Da, e, zentzu horretan, pues, guri, e, irolakoi beti interesatu izan zaigu okupazioaren mugimendua, da, akaso etxe bizitzaren defentsa, eta okupazio mugimendua elkartuta egon daitezke modu batera, zuek ze irakurketa egiten duzu honen ganean? Bai, guk eh, be oso, oso zentral ikusten dugu okupazioa, e, ikusten dugu mm, gaur egun klase borroke egiteko zerraizna oso beharrezkoa dela gainera guk gure irakurketa, de, ikusten dugu baitze bizitzan problematika, baina bai apurat dominazioa kapitalistaren oinarria dala jabetza pribatua. Eta gaur egun eh, desjabetuak eh, mm, daukagun eh, treizna ia bakarra, behintzat etxe bizitzan arloa, okupazioa da. Guk horregatik esaten dugu okupazioa ulertzen dugu bir moduan. Ulertzen dugulako, azken finean, gaur egun ikusten dugu, ez, e, zelako polemika da okupazioen e, inguruan, e, okupazioen kontrako ofensiba, ulertzen dugula klas ofensiba dala, eta hor, uko ulertzen dugu, mm, buelta bat eman behar diogula diskurtza, badirudi gaur egun okupak eta, bueno, mm, deskabetuak e, okupatzen dugunok, garela plan erdi lapurrak, ez? Que nos queremos aprovechar sistemari eta eta guk argi daukagu benetazko lapurketa jabetza pribatua da. etzako okupazioa da birjabetzia. Da benetan em, eskubide, oinarrizko eskubide bat, baten birjabetzia. Eta sentzu bueno, gure irakurketa okupazioa inguruan ez da irakurkea supersakoan bai badau behatzean, baina da zeo zer hainbazikoa, nola esanez, e, esatia, okupazioa super da, eta gaur egun e, langilon proletizazioa eta pauperizazioa urrean oso oso beharrezkoa dela. Mhm. Baina, nolabait, zuek ez duzue kokatzen zuen burua mugimendu okuparen baitan, baizik eta eh, pentsatzen duzue okupazioa bera praktika e, a, proposa dela, baina akaso gainditzen duzue marko hori, ez? Bai, hori da, hori da, agian gure hausnarketa arrantza doa zez, guk eh, bai ulertzen dugu, bueno, okupazioan mugimendua alde batetik historikoki Euskal Herrian oso paper garantzitzua bete zuen momentu, bueno, momentu zehatz batean, etxe bizitza arazoa problematizatzeko eta erradikalizatzeko oso garantzitzua izan zen, baina gaur egun geunden apur bat astearrez, arrez, ahora, venga, problematika erradikalizatzeko edo lantzeko zen markoa eh, erabakitzen dugun, eta hor bai planteatu bale, zein dan, zein izan behar da etxebitza aldeko borrokaren sujetua, izan behar da okupa, okupa klasikoa, edo izan behar da beste sujeto bat. Eta hortik hasi gara apur bat eztabaidatzen, eh, hori okupazio mugimendua oso paper garantzitzua bete izan zuela, baina gian gaur egun mm, ez dakokigula okupazio mugimendu bat berpistea. Baizik eda okupazioa bera zabaltzea eta idatzea langilean artean. Gaur egun azken finean hori ikusi genuen, bai Euskal Herrian, bai beste hainbat herrialdetan, okupa bera beste identitate bat bihurtu zala, ez? Eta, eta identitatea eta oso identifikatuta zentzu desprejitatibo batean, eta gu entigate guztien kontra gauz. Beraz, ez da, bir produzitzea identitate bat, baizik eta okupazioa super zilegi dala, eta beharrezko okupazioa e, eh, kabetza eh, privatuaren kontra, bale, bagoaz zabaltzea okupazioa. Jendia ez da izan behar, edo ez da kontzibido behar bere, bere burua okupa moduan okupatzeko. Beraz, bagoaz bir politizatzea okupazioa, okup, mm, ok, okupazio mugimendutik aratago. Mm -hmm. Bai, horre, eh, Bueno, hori esan liteke okupazioa bera e, aukera batzuk ematen dituela, muga batzuk badituela, eh, tresna bat dela, baina kaso igual <coughs> e, orain arte bintzat e, formulatu izan den sujetoa pues oso zehatza zela. Uh mhm. -huh. sozializatzea hori eta mundu guztia okupazioaren alde egotea edo e, depende ze perfilek okupazioa aukera hartzea Errasa da. Esan edut, eh, depende ze familiak esaten dio pues igual podemos ocupar. Eh, zelan jasotzen du. Zaila, pues da, baina ezain beste mm, kontu moral bat edak, batekatik, baizik eta guk gai gure kasuan, benetazko arrazo, e, izaten garen benetazko arrazoa, izaten ditugun benetazko arrazoa dira materialak. Bildu gara eh, Eta ez hainbeste bildurra, bai, eta eto, ez jendiak, en plan, de, bai, bai, noski, eske gure, gure kideak, dauz, en plan, etxe barik eh, geratzear, beraz, klaro, okupatzen dugun, baina, claro, kide asko dira, etorkinak, asko paper barik, beraz, klaro, hor da, be, gure ardura, bermatzia, hori, ziurtasunez egitea, eta gaur egun, eh, bakigu, mm, okupatzia ez dala hain erraz. Eta bueno, hori gure eta beraz zentzu horretan mm, gurekiden eranzoan beti da noski baietz, baina ja horra purrat ardura gure partetik etortzen da, e, bale, bale, ondo, ikusten dugu nola egin modu seguru baten, eta... Nola egiteko, hemen e, Euskal Herrian badago okupazioaren mugimenduaren e, inguruan, ba hori, mugimendu zabal bat, kolektibo asko, eta horiekin basaudete harremanetan, hemen, hemen uh mhm. -huh. bertan egiten da ostiraletan e, okupazio bulegoa adibidez, mm -hmm. harreman eta harremanetan horrelako kolektiboekin. Bai, bai, oso harreman ah, onak ah, dauzkagu. E, bai, bueno, lutxika aipatu dituenan kolektiboa adibidez, gure zaretzetan e, eh, badauz kolektibo pilo bat ah, okupazioan aldeko direla, eta zuk esan duzuna okupazioa bulegoa guretzak agian hor aipamen berezi eh, merezi du. Eh, guretzako ja hasieratik izan oso oso beharrezkoa, e, bai adibez gure abokatuak edo gure lantalde juridikoan badauz okupazio bulegoako abokatuak eta edo zein zalantzak okupazioen inguruan okupazio bulegokoi eskatzen diegu, beraz hori aipamen berezia okupazio buleko entzako oso oso lanfina egiten dutelako. Oso ondo, oso ondo. Bueno, bak genituen galdera gehiago eta bar, baina nik uste gitzu gara bera, ba, jorratu ditugula, Eh? Zelan bihurtu duzuen hau asistenzialitzua baino gehiago, mhm. zelan kolektibetatu diren arazoak, bueno, nik uste egin dela. Asi que joango gara sarratzen, ba, prestatu dugu denentzako hau, galdera extra bat, e, hain zuzen ere, ba hori, herri dendan gaudela eta, ba, ba herri denda zergatik aukeratzen duzuen, zuek ere, zuen postutxoa jartu zeko hemen eta Eta zer ekarri duzuen? Ba, galdera horreri erantzuteko mm, nik zergatik ez, esango nuke. Zer nahi nik uste dute herri <laughs> herri mugimenduan gauden e, kolektiboentzat e, kriston aukera dela, ez bakarrik ba, finantziatzeko, baizik eta ba, beste kolektiboak ezagutu alizateko, espazioa konpartitzeko, oso momentu polita izaten da ba, neguko porretan hemen elkartzea kolektibo guztiak da ikustea ba, beste mm, bai gure materiala eta gure e, ba, informazioa plazaratzeko, baita ere, e, ba, beste kolektibo guztiak zertan datzaten ikusteko, ez? Orduan, ba, bueno, bi, bi arrazoioiek egongo liratezketan ikustote herri mugimenduko edo kolektibok e, Ba, e, hemen egon beharko litzateke. Eta, eta zer ekarri duzu, eh? material dago hemen? Ba, ekarri duz eh, ondino hausoetatik piztu bilboko kamisetak ditugunak hortik. Bai. Bueltak emoten, ahian norbaitek ez daukana oraindik eta azken aleak eratzen direla. E, eta, bueno, e, aurrek urtean e, urte urren erako aiatera genituen kamiseta eta poltsoak, etxe bizitzen defentsa leloarekin, etxe bizitza mhm. gukulertzen dugula ba, laupare eta baino gehiago eta bizitza bertan garatzeko espazio moduen. Mhm. E, laminak postalak eta bukatzen ari direla, enteratu nahi zela oin dela gutxi, hasi que etxeak apaintzeko eta ederrak eta metxero eta jabero klasikoak, ba, hola, ne eh, ah. detaietxo bat moduan e, saldu aldirenak. Muy bien, muy bien, bueno, ba, eskarrik asko, badakizu peña, hemen badaudela material hauek, eta beste asko ere bai, así que pasatu zaitezte hemendik eta zuek, ba, segi, oin daukazuela asamblea, eskarrik asko etortzagatik, eta egongo gara horrengo baten. Ba, es... Eta sorionak irola. Ah, bai, karrik asko. Ah, Venga, ah, jarriko dugu muskatxu bat. Ba, bai, ipiniko dugu orain zian it pilz taldea Along Tonight kanta. Ja. Yeah. calle Ronda número 12, en Sirica Ribunea Ya, ya habéis oído hablar que aquí tenemos durante este periodo navideño la, pues eso, la ridenda montada con los materiales de diferentes colectivos y en el programa que estamos haciendo hoy pues estamos invitando a colectivos que andan pues por aquí a que compartan un ratito con nosotras y nos cuenten, pues eso, en qué andan, etcétera, etcétera. Y ahora pues les tenemos que dar la bienvenida a las compañeras de Women de Fenroyaba y aquí en El Cartasun Ekimena. Y bueno, Kaixo, Arrachaldeón. Arrachaldeón. León. Sí, que estamos aquí haciendo un poco de malabarismos con los micrófonos pero todo, todo muy bien ¿eh? y todo, todo dentro de la normativa establecida por Real Decreto. Eh, bueno, entonces, hoy, bueno, antes no lo hemos comentado al, presentar el programa, pero sí que es verdad que en el programa de hoy tenemos un par de invitadas especiales porque son colectivos que aparte de estar aquí en la Ridenda, pues también participan en la radio y eso es una cosa que a nosotras también nos hace pues, mucha ilusión poder invitarlas, compartir este espacio con ellas y también pues igual hablar un poquito de radio, aunque sea un poquitito. Y bueno, lo dicho, vamos a, pues para quienes no conozcáis a, estos colectivos, como decíamos, a Women Defend Royaba y a Kurdistán el Cartasun eh, pues si nos podéis presentar un poco los colectivos, el trabajo que andáis haciendo, objetivos, cuándo se crearon, por qué, ese tipo de cositas así. Si nos podéis ir contando, os agradezco. Pues Kurdistanekin elkartasun ekimena, ah, eh, aunque de forma un poco quizás irregular, pero ya llevan 7-8 años que, que, venimos juntándonos. el objetivo principal es traer al fin y al cabo la realidad del Kurdistán aquí a Euskal Herria, también un poco desde el lazo entre los pueblos, que es algo que conocemos mucho desde Euskal Herria. Eh, toda esa problemática de pueblo oprimido que tiene que conocemos bien aquí eh, es una realidad desde hace cientos de años también en el Kurdistán y desde las últimas décadas también, pues más activamente con, con referentes y con un movimiento muy, muy potente, ¿no? Y un poco el objetivo del, del, mm, comité es el, traer esas realidades, esas luchas que tiene el pueblo kurdo desde diferentes ámbitos y, traer todas esas movilizaciones solidarias que, también eh, solicitan, ¿no? Desde, desde, desde el propio Kurdistán, desde diferentes zonas del Kurdistán, eh, para dar a conocer para dar a conocer cuál es su situación su situación allí y, en el caso de Women Defend si no puedes Sí, bueno, pues eh, Women Defend Rojava es de más reciente creación. Se creó como respuesta, como tú bien sabes. Eh, Yo, ¿por qué debería saber? Porque eres miembro de Women Defend Rojava. <laughs> se creó hace dos años ahora, ahora está haciendo dos años, en respuesta mm, eh, a una de las invasiones de Turquía al norte de, de Rojava. Entonces, esto es una campaña que paulatinamente se va consolidando. Eh, es una campaña que sale de Congrestar, que es una organización eh, autónoma de mujeres en, en, en Rojava y lo que hacemos, nuestro objetivo es eh, pues mm, difundir, eh, denunciar la vulneración de derechos humanos, la invasión y colonización por parte de Turquía de eh, a eh, y por otro lado también ir aprendiendo eh, de las luchas como lo están implementando allí en Rosario ¿no? Entonces hay un, bueno, pues una puesta en práctica o un intento, cuando menos, de hacer lo del internacionalismo que toda la vida hemos dicho de, de ida y vuelta, ¿no? Es decir, qué papel están jugando en estos momentos las mujeres, con qué dificultades se están encontrando. Y bueno, pues el intercambio entre unas y otras ahí, ahí vamos andando. Ajá. Bueno, y otra cosa. Epa. Uy, que me he quedado sin micro, tú. espera, espera. Espera, hemos tenido aquí una catástrofe que me he quedado sin micro un ah, segundo. Ah, no sabemos muy bien qué ha pasado, pero se ha desconectado esto. ¿eh? Mm. Bueno, eh, pero va sonando, ¿no? Ahí estoy, sí. Bueno, eh, una cosa que, mm, para, que os queríamos preguntar hoy, que realmente es algo que, bueno, a través del programa siempre está, digamos, ¿no? mesa a mes sobre la mesa, y siempre que os habéis acercado a participar en la radio en alguna de estas locurones que solemos montar así callejeros, pues una cosa que nos suele interesar mucho preguntaros es pues qué cómo está la situación actualmente. Epa, ¿sí? Hola, si estoy ahí? ah, no. Pues... Ah, es que aparte encima lo he apagado. <laughs> <laughs> sí, estaba entrando por el micro aquí del compañero. Bueno, disculpas a las radioyentas y radioyentes, porque, bueno, y la que, gente que pasa por la calle también tampoco se estaba enterando. Eh, bueno, que lo que decía, que siempre que os invitamos a participar en alguna de estas locurones radiofónicos nuestros, os solemos preguntar, y es algo que nos interesa bastante, pues que nos contéis sobre la situación actual en Kurdistán, pues qué luchas y problemáticas concretas se están llevando a cabo. Y pues eso, si nos ponéis poner un poco al día, pues más allá, porque sabemos que hay gente que luego hablaremos ¿no? del programa, pero que escucha el programa, pero también un poco así como un repasillo para la gente que igual esté oyendo ahora este programa y todavía no esté tan puesta en la actualidad kurdistán. Eh, bueno, igual un poco por contextualizar, que quizás muchas veces lo damos un poco por supuesto, pero Kurdistán es el pueblo más grande del mundo sin Estado, que ha estado dividido en diferentes eh, imperios y históricamente que después de la Primera Guerra Mundial se divide principalmente en cuatro estados. La gran mayoría del pueblo kurdo está bajo el Estado turco eh, y esto es muy importante para entender eh, qué es lo que le ocurre a día de hoy también al, pueblo kurdo. ¿no? Em, sí que es verdad que históricamente el Estado turco ha intentado eh, hacer desaparecer al pueblo kurdo por, todos sus medios. Eh, desde que se creó el PKK, Organización Revolucionaria de los Trabajadores Kurda, em, su, su, único objetivo ha sido hacerle desaparecer y toda su, estrategia ha ido a ello. Eh, el principal objetivo siempre ha sido un gran referente que es el Abdullah Jalan. Eh, un referente político que es uno de los eh, que ha desarrollado el confederalismo democrático, que es lo que desde ya hace años se está intentando implementar en, el pueblo kurdo en, diferentes zonas, tanto en Bakur, que es el, el Kurdistán del norte, como en, como en Rojava, que quizás una realidad más, entre comillas, institucionalizada, que, tiene quizás más reconocimiento, que es un poco una de las luchas también principales del, del pueblo kurdo, que es reconocer eh, a nivel internacional esa realidad de participación democrática plena que están llevando a cabo y ya no solo de la población en general, sino en particular también las mujeres y en particular también los jóvenes, que son piezas centrales. Eh, en ese sentido, es conocido también que en la guerra de Siria eh, ha colaborado directamente y ha financiado directamente el ISIS y a día de hoy todavía estamos viendo cómo usando mercenarios sigue atacando a la población kurda, ya no solo a los, a los revolucionarios que están a, pie de guerra, sino también a la población más puramente civil. De hecho, esta misma semana ha habido un ataque del Estado turco ya no solo directamente, sino mediante sus mercenarios eh, financiados, que han fallecido cuatro, civiles que es una realidad que ha sido esta semana, pero que es un, constante, que está habiendo ataques diarios para intentar eh, dinamitar eh, ese proyecto político que está siendo tan referente para muchos otros pueblos. Pero luego también es una realidad que están usando armas químicas en esos ataques. es una realidad también que va en paralelo, pero todos esos luchadores eh, kurdos que están presos en, Bakur, eh, mujeres y hombres eh, pues que también tienen una realidad penitenciaria que por desgracia también en este pueblo nosotros conocemos, pero que también es extrema. Abdullah Ocalan lleva en aislamiento en una isla de máxima seguridad desde hace 22 años. tenemos bueno, es una realidad que cada día tenemos un, punto nuevo, ¿no? Eh, igual sí que por mencionar por estas fechas, eh, el 9 de, este próximo enero se cumplen nueve años de que ya es ampliamente conocido el Estado turco mediante los servicios de inteligencia asesinar a tres mujeres eh, luchadoras, se van a cumplir ahora nueve, años, Sekin, Fidan y Leila que por lo que las, para recordarlas y para denunciar eh, este asesinato haremos una concentración, y aprovecho, mm. el día 9 a las 12 y media de la mañana en el Arriaga, que es domingo. Eh, y luego también por mencionar que es, eh, lleva, se lleva ya varios años haciendo, un poco reclamando la libertad de Abdullah Jalan, que habrá una marcha en, en febrero eh, que cualquiera que quiera animarse tiene toda la información aquí en nuestro puesto también, que hay una pequeña eh, hoja explicativa. <laughs> Y, y sin más, que va a ser desde el día 2, empezará en Frankfurt y la idea es eh, ir caminando hasta Estrasburgo, denunciando un poco esta situación a nivel europeo y, por otro lado, que es algo que repetimos todos los años, pero es muy importante, la lucha porque también el, PKK eh, como organización salga de, eh, de la lista de organizaciones terroristas cuando es un interlocutor y una evidente organización que, que, bueno, que está haciendo una, está desarrollando un proyecto político que, bueno, tiene similares pero pocos precedentes, ¿no? Sí, bueno, no, no, es poco todo lo que has intentado <laughs> resumir en, en, estos minutos. Y, pero bueno, lo que has dicho, ¿no? que al final sí que es verdad que muchas de estas cosas, o sea, aunque pueda haber cuestiones que se pueden mencionar como puntualmente son una constante, que son diferentes herramientas dentro de una estrategia de aniquilación, por parte de mayoritariamente el Estado turco y todos sus aliados y mercenarios en la zona. Eh, y sí que una cosa que nos ha, bueno, que cambiando un poco de tema, pero evidentemente sin irnos de Kurdistán, una cosa que también siempre nos suele gustar mucho recordar en este programa es precisamente, por pues tú has mencionado, ¿no? El, papel importante o el pilar importante que son las mujeres, también has mencionado la juventud, pero el pilar fundamental que son las mujeres dentro de, de la propuesta política del confederalismo democrático. Entonces, sí que igual, pues comentar un poquito, recordar a la gente que nos oye, pues en qué se basa, ¿no? Esta este carácter o esta, sí, ¿no? Carácter de vanguardia que tienen las mujeres dentro del movimiento kurdo. Y también, pues un poco igual mencionar a qué retos se están enfrentando, pues dentro de, pues toda esa estrategia que se está desplegando y el papel que están asumiendo también, pues con, me imagino que con mucho ánimo, pero también con mucho sufrimiento en situaciones. Eh, sí, eh, es verdad que cuando más se está visibilizando la propuesta política del confederalismo democrático y el papel que dentro de esta propuesta política tienen las mujeres, eh, donde más está visibilizando en estos momentos es en Rojava. Pero esto no viene de solo de Rojava, es decir, viene de muchos años anteriores, de las mujeres fundamentalmente en la guerrilla, y el debate que tuvieron interno dentro del PKK, el trabajo que hicieron las mujeres por trabajar, porque mm, lo veían en la práctica, que si no constituían em, organizaciones autónomas, incluso dentro de la guerrilla, es decir, eh, eh, eh, tenían parte mixta y la parte autónoma, que les les parecía fundamental el, implementar esa, esa forma organizativo, organizativa. Y dentro de esa forma organizativa, la propuesta que es verdad que es mucho más fácil cuando la, la pones en la práctica, por ejemplo, en Rojava. Entonces, eh, la cuestión, el confederalismo democrático tiene tres pilares fundamentales, ¿no? La democracia directa, la, autogestión, la ecología y las mujeres. Las mujeres es como la columna vertebral del confederalismo democrático eh, y, ellas no simplemente es que lo digan, sino que lo practican, no sin dificultades, eh, de que ninguna revolución se puede considerar tal si mm, no conlleva la liberación de las mujeres. Es decir, ellas parten del hecho de que ya analizando el papel del patriarcado a través de los siglos y se remontan al neolítico, de que la mujer es la primera expresión de opresión, la opresión el patriarcado, la primera eh, expresión de, opresión y en este caso se da en las mujeres. Eh, eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta y cuando he recalcado de que sin dificultades es porque no nos creamos que esto es de la noche a la mañana. Es decir, que tanto la autogestión, la ecología como la cuestión de la mujer en Rusia lleva un proceso dialéctico que están en unas dificultades, mm, en una situación muy dificultosa, es decir, cuando tú estás eh, primero con una economía de guerra, eh, tienes que estar pendiente de las necesidades básicas de, del pueblo. Eh, estás en una amenaza constante, con atentados, con, con invasiones, etcétera, etcétera. El mantener de la manera que están <clears throat> manteniendo la coherencia mm, teórica y práctica a mí me parece que es de, que es de mencionar, la verdad. Bueno, y, sí, yo estoy, ¿no? Vale. Eh, es que ahora ya tengo dudas y un poco de temor a ver si, si, la estoy liando. Eh, básicamente, sí. Em, otro tema que, que antes ha comentado el compañero, o bueno, así que ha pasado un poco por encima de ello, creo que si no me confundo lo has comentado tú, eh, es el tema de la solidaridad internacionalista, cuando mencionabas pues que eh, el carácter eso, precisamente internacionalista de ambos colectivos y pues bueno, que son cosas que aquí en este país ya hemos practicado, también creo que tú Merche has comentado algo al respecto, ahora me está viniendo mm. el comentario. Entonces, eh, bueno, una pregunta que queríamos haceros y que también viene un poco como a colación del último programa de Radio Cobane, es precisamente eso. ¿por qué no? mantener en nuestros pueblos esa lucha internacionalista, esa solidaridad, ¿no? esa muestra de solidaridad y en qué términos ¿no? intentar llevar a cabo ese trabajo internacionalista en sociedades como la nuestra aquí. Sí, mm, yo, vamos a ver, es verdad que en estos momentos el internacionalismo no es que esté en el momento más eh, bollante, ¿no? Por diferentes circunstancias eh, que no viene ahora acaso es importante debatirlo, ¿eh? pero no es el no, no es la, el momento, ¿no? Eh, yo creo que el internacionalismo eh, es fundamental para cualquier eh, agenda política, es fundamental para cualquier intervención política que tú hagas, en, ya sea de, pues de aspectos más cotidianos. ¿Por qué? Pues porque si hace un siglo ya los partidos y sindicatos, etcétera, fueron creando las internacionales, que pues unas veces salieron bien y otras veces eh, fracasaron. En estos momentos donde eh, estamos viviendo un capitalismo caracterizado de capitalismo global, es, es impensable eh, entender, por ejemplo, el feminismo o entender eh, la especulación de la vivienda, eh, entender la explotación en las fábricas, etcétera, etcétera, sin una perspectiva internacionalista, porque está totalmente relacionado. Es decir, si tú vas a una haces un trabajo sindical, los, sindicatos, pertenecen a internacionales eh, que en estos momentos tienen otras características de las de comienzo del siglo XX, pero las tienen porque es súper importante. Es decir, para coordinar acciones, para aprender de experiencias y para practicar un internacionalismo de ida y vuelta. Es decir, de ir aprendiendo e ir aglutinando, ir acumulando fuerzas para las transformaciones que queramos hacer tanto a nivel territorial como a nivel internacional. Entonces, el internacionalismo, yo, a mí me parece que es eh, tan fundamental como es el feminismo. Eso es que está atravesado. Bueno, y eh, ahora sí que vamos a pasar a preguntaros un poco precisamente por ese programa de radio que está sonando todos los segundos martes de mes a las 8 de la tarde en Irola y Ratia, que se llama Radio Cobane. Y bueno, con a este respecto lo que queríamos preguntaros es un poco pues ¿por qué, o sea, o por qué hacer un programa de radio, ¿no? O sea, o qué realmente consideráis que le aporta a una lucha como, en este caso, la, solidaridad con respecto al pueblo kurdo, pues el tener ese medio de difusión. Y, y luego también, pues, ¿por qué en La Irola y no en otro sitio? que podría ser? Oye. Bueno, que por cierto, comentar que en otro sitio también, porque Radio Almaina, Radio Libre de Granada, mm, remite eh, Radio Kobane. Así que eso hay que decirlo. Pero bueno, digo, pero ¿por qué a través de la Irola? Bueno, pues eh, a nivel, o sea, ¿por qué a través de la Irola? Pues, mm, pues yo creo que por proximidad. Eh, es decir, en la Irola estáis personas que habéis estado en Kurdistán, estáis personas que, que estáis participando o algunas que han participado en la, en la lucha de solidaridad con Kurdistán. Y por proximidad de compañeros y compañeras. O sea, esas, cosas funcionan, funcionan así, ¿no? La, empatía. Eh, Radio Kobane, como tú bien sabes, porque estás casi siempre en ese programa, eh, se hace una vez eh, al mes. nos alternamos el grupo mixto, o sea, el de Quimena, y el, el, grupo no mixto, eh, Women Defend Rojava. Eh, la manera de hacerlo es un poco diferente, tú lo sabes. Eh, la parte del, del, la parte mixta pero sobre todo por la persona, el compañero que lo lleva es mucho más profesional, es más eh, ordenado y nosotras pues... si me permites, hacer el comentario, es mucha información geopolítica, geoestratégica. Que yo creo que está bien, ¿eh? A mí me gusta, y además ya sabes que suelo hacer bastantes veces con el programa. Es que también ese tipo de cosas las consideramos como eso, especialmente formales o especialmente bien ordenadas, porque es verdad que tanta información hay que darla bien ordenada, que si no. pero bueno. Sí, sí, el pero otro también tiene su orden. Sí, no, sobre todo que el otro, no, no, no, es que el otro eh, yo creo que tiene más orden porque lo hacemos colectivamente el programa de las mujeres, nos distribuimos, es decir, no estamos siempre las mismas. Eh, y a nosotras eso nos sirve, y puede eh, sonar raro, nos sirve de, de aglutinarnos, o sea, porque solemos llevar como un monográfico, ¿no? Más teórico, más de aportación, más de formación. Y luego las noticias, que tienen noticias, no tienen el, no tienen el, no juegan el papel que juegan en el, en el, en el del grupo mixto, ¿no? Es decir, en el, las noticias son el hilo conductor donde se analiza toda la estrategia, etcétera, etcétera, que es lo, que se hace en el ministro. Es decir, que yo creo que se complementan, es decir, que quien escuchéis eh, un programa u otro, eh, escuchar los dos porque se complementan. ¿eh? Y es importante. Y bueno, una cosa que quería decir con respecto al tema de lo de la Irola, y tiene también que ver con la siguiente pregunta que va a venir, porque estamos en la herridenda, y es algo que a mí me parece fundamental y nos parece a nosotras porque además solemos ir a este tipo de saraos, ¿no? Eh, el, el, compartir espacios con otros colectivos, el, conocer, el conocernos, o sea, el ponernos caras, el saber qué material estás sacando la gente, pero no simplemente por el beneficio que vas a sacar o no, sino lo, los mensajes que estás transmitiendo, ¿no? Con el bolso, con la camiseta, con el café de los zapatistas, yo qué sé. Entonces, a mí eso me no se nos parece muy importante. De hecho, hacemos todo el esfuerzo. Y con la Irola, pues me faltaba un poco ese detalle, ¿no? Es decir, eh, eh sí que es verdad que pues de vez en cuando nos llama a la vez y tal, pero para cosas como muy concretas, pero el hacer un trabajo con una radio libre en Bilbo yo creo que tiene o sea, que es un compromiso mm, bonito y que motiva y que, bueno, sobre todo en estos momentos un poco turbios que estamos viviendo, ¿no? O sea, es, eh, a mí me parece interesante. Bueno, y ya has adelantado, en realidad nos quedaban dos apuntes, uno que ya habéis adelantado también previamente, pero que volveremos a recordar ya para terminar la entrevista, pero así tú ahora mismito acabas de adelantar otra de las cosas que os íbamos a preguntar y es algo que vamos a preguntar hoy a todos los colectivos, que es básicamente eso, ¿no? Bueno, ya algo has comentado, ¿no? De por qué estar en la ridenda y, y aparte, pues eso, un poco que nos contéis qué material habéis traído. Bueno, pues mm, supongo que cada colectivo reforzará la misma idea de por qué estamos aquí. Eh, es evidente que bueno es, una fuente de financiación para todos los colectivos que, bueno que, tenemos también gastos para poder hacer frente a todas las campañas que llevamos a cabo, pero sobre todo también es dar a conocer un poco cada proyecto y, qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En ese sentido. Eh, nosotras hemos traído sobre todo libros, que es un poco para dar a conocer también el propio confederalismo democrático. Hemos traído el manifiesto de la juventud revolucionaria, que es así un poco más actual, pero, pero distintos libros también de quizás, entre comillas, más, más antiguos, pero que nunca dejan de ser actuales. y eh, luego también hemos traído alguna bolsa y pendiente de llegar todavía unas buenas tazas, que serán preciosas, <laughs> pero que todavía no nos han llegado. Eh, bueno, parece ser que está habiendo problemas con las tazas, ¿eh? que antes también hemos visto aquí a una compañera de de después despaquetando algo que ha llegado a última hora. Les acaban de llegar a los nos llegan el día 28, están ya aquí en la rillana. Bueno. Y luego, pues eso, lo último que era solamente ya para cerrar, porque lo habéis comentado, pero para recordárselo a la gente por si acaso, es el 9 de enero, habéis comentado que hay una concentración convocada, entonces, bueno, si podemos recordar por qué y cuándo en concreto la hora, porque el día ya 9 de enero, 9 de enero, 9 de enero. Eh, pero bueno, la hora también comentar, el lugar. Vale, efectivamente, como hemos comentado antes, el 9 de enero domingo a las 12 y media en la Plaza Arriaga eh, haremos una concentración que se cumple en nueve años de que asesinaran a, a Sakin, Leila y Fidan, eh, tres mujeres del movimiento kurdo que fueron asesinadas en, en el domicilio en el que estaban, porque, por lo que luego se pudo saber. Eh, bueno, que había sido una persona de confianza, que parece que había eh, sido contactada por los, como no, servicios de inteligencia turcos, el MIT. Entonces, una vez más, queremos recordarlas eh, por lo que fueron, por lo que son porque siempre la recordaremos como, como mujeres luchadoras. Eh, Sekine, una de las fundadoras del PKK, una de las grandes referentes del movimiento revolucionario kurdo y sobre todo también de las mujeres, una de las pioneras. Eh, bueno, pues para recordarlas y para denunciar una vez más lo fascista que es el Estado turco, pues el 9 a las 12 y media en el Arreal. Bueno, pues ahí queda esa convocatoria, todo lo dicho, pero como colofón final de ese recordatorio de convocatoria. Eh, es que ricasco por haber venido, por responder siempre muy prestas a nuestras llamadas para las liadas. Es que es un placer, la verdad. <laughs> Pues, pues, es que ricasco. Intentamos hacer que lo sea. <laughs> pues, eso es clave. Pues bueno, pues ahora vamos a ir con un poquito de música antes de dar paso a la siguiente entrevista, que es con los compañeros que me, estarán odiando de Punch <laughs> y pues lo dicho, vamos a ir con un poquito de música. qué vamos a poner? jarriko dugu eh, eskakeo taldearen behin batian jamaikan. Y luego pues ya vamos con la entrevista. Venga, uncharte. Behin jamaikan, eska festa bazan, antxer ikusi nuen, Listen da eh, Angel Koiaren ahotsa, debater programaren eh, zuzendaria edo koso zuzendaria. Eh, eta bueno, hemen gaude ba, beste gonbidatu batzuekin, eh, dira Beñat eta Borja, eh, Koletibokoak. kolektibokoak. Opa, zelan? Opa, gezo. Arratxalde hori. Arratxalde hori. Eh, Osa, itxegitun duzun bakoitzean? Gertu datu. Bai, hori. Bale, bale. Ba, dos Bueno, e, e, horren e, genuen e, eh, zuek e, eh, ideuki zuela e, eh, jo bat e, bai. irolan. Bai, bai, bai, eta horregatik... E... <laughs> Irpizkat esan zuten hori irolak montatuko zuela hau, eta bueno... Ba, ilusioarekin, ba, hori, ba, elkarrezketa honetara etortzea, bai. Bai, ba, bueno, bine eta bi, uste eta bi, eta iru urtean, aspaldiko partez, ba, ongin hori irolan, eta, bueno, Eta askotan ez pantzen, e, eh, aipatzen dugu apan ah, zer zen, sortu zen, ba, aipatzen dugu hori, ba, bertako batzuek, ba, bueno, bere garaian egin genuen irratzaio bat, errege eh, musika ninguna, jamaika musika ninguna, eta ditzen zen, Bilbo guz eska. Bilbo guz haien Vale. dau, iroi erratiko gorrian, haien dau Ba, bueno, gorrian, gorrian, gorrian, gorrian, gorrian, eh. Mm. Baina... Baina espiritua, bai. Espiritua, bai, bai. espiritua geratzen da. Bai. Vale, bueno, ba, lehenengo galdera, ja, e, ja e, e, kolatxu, kolatzen duzuzu, baina hori da, zer da pantz e, kolektiboa edo taldea, zer da, zer gati, tarako, nortxo zarete, nahi duzuna. Osa, Bueno, ba, eh, Pan Rec Records azkenean, ah, bueno, gauza asko izan daiteke bai gero komentatuko duguna, ez? Eh? bat gauza horren barruan dauden. Ba bueno, bere garaian, ez? Duela bosurte sortutako kolektiboa, ez? Ba Jamaica musika ningura, bai genuen e, utxune basa zegoela, eta bueno, eta pausoa eman ze e, ba, kolektibo hau sortzera, ez? Eta gero kolektibo honen honen ingura, ba, bueno, jende, ba, bueno, ire irolan egondako jendea, fanzinetan egondako jendea, musika taletan egondako jendea, ba, hori da, de eta bildu ginen eta eta aurre atera genuen proiektua, ez? Hori ja, ondela, bost, bost bat urte, askar esaten dala, baina matraka egomotu egon gara 5 bost urtez. Bost urte, eta bi urte pandemia gendia luzeago ere, bai. Ba, eta non egon zarete, eh bueno, hemen eh, ateratzen zait, bueno, segiten, segin duzu orain arte, ez dakite, eh, ba, bagian festa, totxo edo zeu zer... E... Egin duzun historia... Bai, kontu da, e, badaukagu antolatuta kontu eh, egitura batean, ordun badauzkagu deitzen duguna pataz deuna mesa, ez? Eh? Ordun e, pata bakoitzak egiten dauena da, e, pues, disiplina bat jo, e, jorratu. Badaukagu disko etxea berez argitaratzen ditugula viniloak, e, badaukagu musika estudio bat, gelbos deitzen dena, badaukagu e, selektore edo pintxadiskosen zen e, kolektiboa, Oin atera dugu gero egingo dizue beinatek, baina atera dugu pantsi liburuak be bai. Osea, que tenetarik egiten dugu, baina eh, hori biltzen duen aria beti da regea. Regea eta politika. Pero claro, guk erregea eh, hitz egiten dugunean, politika zera egiten dugu aldi berean. Bai, ezin da banatu, ezta? E, politika eta kultura agian edo musika ezin da, osea, Ba, guk ikusten dugun moduan ikuspegiarekin ez. Bai, azken ere bai gure bai gara dela mus, eh, kolektibo musikal kulturala, baina bueno, baina liberean ere bai ba bueno, politikan eh, esparro ezberdinetan mugitzeko bai aukera eskintzen dugu ere bai. Hori ere bada gainera Jamaikatik hartutako eredutik e, pues badago badude hori gauza batzuk, ezta? Ba, izan ere ez, ez da bakarrik hori kolektibo politikoa daukagula esatea, baizik eta guk edo zin gauza egiten dugunean beti aldez aurretiko hausnarketa bat egiten dugu, zer egin nahi dugun, zertarako, eta bero gauza asko esan edo zeinek parte hartu dezakeen, eta guk egiten dugu mundu guztia partua, parte hartu alizateko, eta hori guztia esan edo politikaz bakarrik egiten dugunagatik, baizik eta funtzionamendua gatik beragatik ere bai. Vale. Eh, ondo. Bueno, ja, aldetu dut hori, eh, ezin da banatu hori eh, argi dekogu, ezta? Mm. O sea, kultura eta politikoa da bai. hortik. Eh, eta, bueno, eh orain arte, esan duzu, eh, rekords, eh, grabaketa estudioa dekozu, eta hori nola Zin da funtzionamendua edo, zuek lan egiten duzu edo zein artistekin edo, oza, da librea adibidez nik artista bezala, itxegin aldut eh, zuekin, eta, oie, grabatu du nahi dut hau, eta... Karo, mera, azken, bai, Eee eh, Eltzen zaizkigu proposamenak, eta gero asamblean, ba, gure hildoaren ditu hildo programatikoan inguruan, ba, ez bat egiten dugu, eta hor, ba, bueno, ba, erabakitzen dugu atera doz atera, gero ere bai ze baldintzetan ere bai askotan ez, erabakitzen dugu, baina bueno, normalan bai zeiatzen gara, normalean ez, ez dut esango igual eh, marra gorri hori ez, baina bai izatea baina bai rege musikaren inguruan izatea ez, rege musika izatea ardatzen esan dugu moduan, eta gero alden neurrian ere bai, euskalduna eta euskeraz izatea ere bai. Ez gero, bai, gero mugitu gaitezke gora bera, baina bueno, hori da... Hori da oinarriak, Bai, hori da gure oinarriak, gero askotan, bueno, eltzen, eltzen gauza asko eta... Eta gero ez dugu eta ikusten dugu... Ba, aukera ona dagoen egiteko horre egiteko, e, ezin balin ba horre egin, nola kolaboratu aldugun, bai? Bai, nik uste dut, gehien bat, e, dela, ez dakogula inolako urgentziarik, ze gu ez gara honetara dedikatzen, orduan, mhm. bai daukagula askatasun hori aukeratzeko zer egin nahi dugun, edo asambleak zere egin nahi duen, eta zertarako, ez? Dana, dana pasatzen da, asambleatik. Bai bai. tan, ta, e, eh, za, tanto hori, e, grabate, grabaketak da hori, ta, e, eh, zure funtzionamendu edo bai. hori, asamblada guztiz. Bai, kolektibo bai. horizontale bai hori da. Mm -hmm. ondo. E, bueno, hemen dakot, bueno, zer egin duzu orain arte, ba, pizkatako hemen e, Pagasarri All Stars, dekot hau e, itx batzuk, eta, bueno, ba, <laughs> ea, saldu aldu zuen zuek, Pagasarri All Stars, Selectors, e, bai. LKJ, eskatazuna bai. kontu serio da liburua. Eh, bueno, hori... zer, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Venga, pues eh, az gaitezen, claro, eske gu vale, pillo bat gauza, hori Hasiko, hori pagasarri olestaz da, eh, musika ekoizpenaren pata horri buruz hitze egin dizuegu, ez? Eh, estudioa igual da, como parterik eh, ikusgarriena, baina gure asmoa beti da, baita ere, eh, gugandik urbil dagoen jendearekin lan egitea. Eta pagasarri olestaz horretarako guretzat izan zen, como iluminazio bat, ikusi genuelako Bilbon badegoela pilo bat musikari regea jotzen ez duena, baina kriston maila duena, orduan egiten duguna da, haiei, e, edo haien gana urbildu, mm. eta, eta repertorio bat egiten dugu, eta jotzen dugu, hori egiten dugu, e, pues hori, e, autogestioa egiteko, esan nahi duzu, e, horrekin pues, talde horrek kobratzen du kontzertu batik eta pues, e, gehienok ematen dugu dirua kolektiborako, baina gehien bat e, bi helburu hoiek ditu. Bueno, musika jamaikarra es, e, eh, edatzea por supuestísimo. <laughs> no sé si ha quedado claro. Bai, bai, baina baita ere hori, e, musikarien e, ba, biltze bat izatea be bai. Hori, bai eta zer izaten dira, ridimak ikasi, eta oiek, osea, artista batek eskatzen du kanta bat, zehatz bat, edo edo esaten diozu, estas son las bases, eta moldatu honen gainean, zelan doa pagaz arri Ba, guk, sinesten dugun ez eh, horizontaltasun horretan, <clears throat> hasta la saciedad, igual, batzuetan gehiegi, guk proposatzen dugu repertorio bat, e, kanta batzuekin, Eta gero musikariekin eta kantanteekin hitz egiten du aber zer moduz e, doakien eta hori guztia baina berez bai, hori ere egiten dugu modu horizontal batean ez da pantxek esaten duela hau egin behar duzunik, baizik eta denon artean, ez gu proposatzen dugu, eta eta ba, e, batzutan kantak aldatu behar izan ditugu, pues jo, igual, pues, hainbat arrazo iren gatik. Baiz, igual, e, eh, abeslarien, igual, abeslari abestu behar zuen, igual, tonalitate zitzaion ondo geratzen, eta, bueno, beste bat egokiagoa, eta, bueno, adostu eta eta aurrera. Eta batez ere probatzen ditugu gero eta ikusten dugu aber benetan funtzionatzen duten kantek edo ez eta horrek ere erabakitzen du aber geratzen den repertorioan edo ez zuek hemen eh, regek edo eh, jamaikar musikak egin duen guztiak zuetatik pasatu behar da edo ja pasatzen da, ezta? Edo zu helburua agian da hori. Bai, e, edo ez dakit helburua hori den, baina realitatea azken filan bai ematen du holandala, ez? Bai, e, ikusten pina. dugunean errege santzuren bat, ara joaten garagua berse gertatzen ari den eta bai, eta kuskuse atzera. Zure sarete pizkat e, hori e, e, al futuro filmean agertzen duen primo tiski Horixe, esto. Hori xe, Hostia, bai ba. Ja te eh, total. Kolektibo bat, tiski esta movida. Esta... ¿eh? Te va a gustar esta mierda. <laughs> sí. Este sonido lo va a petar, vale. Eh, vale, va, bueno, ba, a estar, argitu orgi geratu da, eh, selectors, eh, zer... Bai, ba, Selectors, ba, selector azkean da... Ba, bueno, iz, ez, atal edo hanka garrantzitsu batez, azkenan e, autonomia bai altu, hartu, e, hartu duen bai, azkeneko bueno, bai urtean. Eta selektore dira azkena, ba, bueno, musika jamaikarra, ba, bueno, e, ak pintzatzen dutenak eta jaietan edo, bueno, jaietan eta bernetan eta eta goza, da eskenean elbura da bera, musika jamaikarra e, asaltzea eta publikoa eramatea. Gara, esan moduan, karo. igual momentu honetan izan daiteke igual panreko ze egon alden, ba, bueno, bizibilitate gehien izan duen, eta azkenan panemearen ondorioz, ba, bueno, bai bere garaian konfinatu egon ginenean, bai interneten emandako hainbeste sesioak egin ziren, gero bai osten azkenan kultura egiteak orduan, kontzutu egiteak orduan egin egon diren zailtasunen aurrean, bazkenean ba, ez, pan rekorsen edo pantzen ikusgarritasun hori, ba, batez ere selektorek hartu dute, eta bueno, Eta... Claro, azkenean eh, beste norbaitek e, ekitaldiren bat antolatzen duenean askotan jotzen du pantxen gana, hain zuzen ere selektore... Hori da, Eh, parte hori eukiteko, baina ez dakite ze eh, DJ etorriko den, baizik eta pantxeko DJ batzuk agertuko dira. Hori da, hori da. Bingo musikatuak eta... Hori da, bai, bai, bai eta... Bai, hori da, azkenare bai kolektiua ezberdinak ez, igual eh, zebait egiterako orduan, eta, bueno, ba, gurekin kontratzen dute, gurekin kontratzen jartzen dira, eta, bueno. Osa, zu bizkate, jamaikarre referentzia, zua musikaren aldean, oza, mm -hmm. zuetan e, konfidantza dao. Osa, da historio. Mm e, karri bai, izan daiteke, hori da. Konfidatzen dugu, ze... Hori, gero talde horren barruan, bai, itzekiten dute, joan gaitezke, nori joango da, bai, azken dago aukera. Baina zio zer, montatzen da. Osea, hori da, normalean, normalean bai, normalean bai. Mhm. Eta ezin es, bada ezer montatu da, ba, justo egun horretan nagoelako... Bai, hori da. politikoki... edo politikoki igual ez aigulako interesatzen Pans Records eh, edo Patxo bai. Oficial Selectors hori gotea. Bai. Hori ere gertatu dala, eh? Hori da. Bai, karo, bai, karo. Zaskan esan dugu... Zaskan esan dugu... Zaskan Hori da. Bueno, aurrera, elitu vale. Bai, bai eta hori bai izan daiteke orain egon den azkeneko nobeadi garrantzitsuena, ez? Aparte gero LP-an ere bai egon den, gero komentatu eguna, Rean jarrai beste kolektibo, oso ikusgarrian egin, egin dena, ez? Euskal, Herri, Euskal Herrian mailan dauden kolektibo, talde reggae musikaren barruan. Hone, ipatxa Linton Quesi ba, poemen antologia itzulpena, bai. Eta esan da igual hanka bantzen bestean hanka ez dakia zenbat hanka ditugun. Ez dakia ez dakia ez dakia. gara. ez. Eta bai, eta izan da, bueno, paz liburuen lehenengo argitalpena, eta Linton Kuesi Johnson artistaren, ba, bueno, ba, poesia itzultzea euskeraz, bai. Vale. Non topatu aldu? E... Eh? Topatu, momentu honetan eh, herri dendan, hori da? Ba, vale. e... Eh, urtarian behatzea arte, eta gero dedeten ere bai, aukera dago. Eta ah, dedeten, ere bai, eta gero ere bai aukera dago, ba, bueno, guri idatzi ez gero, korreos kontaktatu ez gero, eta ba, guk... E... Korreos nahi baduzu, ba... Ere bai, neiteke, hori da. Esan, hori. esan nahi baduzu, ba... E, pantrecords arroba gmail.com Esa okay. erresa, esa erresa, bai. Pantrecords arroba gmail.com Vale, labur, labur, zer nor da lintu Bueno, alintu ba, lintu kuesi Ba, jamai... Bai, jamaikari britaniar e... Hori eh, abeslari poeta, poeta garrantzitsu bada, ez? Azkenea, ba, bueno, ba, bere poeta zen, eta gero poesia hori beranduago musikatu egin zuen, eta bere poesia, poesia soziala, ba, azkenean, ba, bere poemekin azkenean, ba, bueno, bere, gizartean sufritutako injustizia, gamorroak edo, ba, azalaratzen ditu, ez? Ba, bueno, e, artean arrasakeria, poliziaren jasarpena, e, klase, langile klase borroka, bai. Gero, ba, bueno, bai, eh, poesia antifascista ere bai, eta, bueno, bat da, bazkenan, guaskan dira, askoan, E, ere bat esatzen izan daiteke, baina askotan bai gu ere bai identifikatzen gara Linton Wesley Johnsonek egindako lan hori, zebera ere bai azkenean ez, berak bai ulertzen zuen poesia, kultura, politika moduan guk ulertzen egun moduan, ba, bueno, beste Zara zuen e, referentza kultura bai, bai, Eta gero Linton West bai bere jardun kultural laurre ateratzeko, laurre garrena markan, ba, sortu zuen ere bai, disketxe propio bat. LKJ Records ere bai. Ora, bueno, ba, ere bai hor gure izpilu bat, ez? Eh? Non izpilu berraz, azkenan berak bai zuen, be, izketxan parte hartzeko ere bai, e, ez bakarri musika, bezik eta politika ere bai, egon behar zela. Eta, bueno, eta orain loti, ba, bueno, ginen itzultzen, gustatu bitza egon proiektu poli, proiektu proiektu abretatze, eta bueno, eta labaki genuen asko gostat eh, eh, lortu egin dugu askenean publikatzea, ez? Liburu hau. Baina badau, eta dau. Parkatu, ez, azten ari zaio gauza importantea eta berak idatzi duela liburu hori, joder, opazke lotxati bada. Baina kriston lan Bai, du. Baina, bueno, bai, askotan, Bai, idatzi, baina, bueno, gero, egia da honen atzen jende asko gondela ere, bai. Eh? Azkenik ere ikusten dut naiz de nik izena dorpei, izena jarri egon portan, edo orpei eman liburan eh, azalpenetan, egia da proiektu honetan jende asko gondela atzen ere, bai. Ez? Eh? Eta horren, azketan nik proiektua proiektu hau solan moduan, ez? bando gai patxa ez egindako ilustrazioak, merik egindako, meri pagasarri bilumatik, zetar, egindako diseinu izugarria izan da, Ferminek ere bai, Fermin Buruzak ere bai parte hartu du, ez? Laguntzen, zazkenan hor, ekin izan genuen horrelako ikamika gara noa lortu izan zen aventura txiki bat, ez? Eta berak laguntu zigu, eta gero itxaurrea e, eh, egindu ere bai, eta bueno, jende asko irakurri du, zuzenik eta izan da, hau, bueno, azkenan nik bai bai, ausolan moduan eta eta mm. eta ni pertsalki oso posgarria bai beste jende parte hartzea kolektibo moduan hori kolektibo moduan hori da hori da ausolan moduan ikuste askan proiektu ausolan moduan badaki ze hori da hori da hori da hori da ba ondo Bueno, e, ba, kultura politikoa argi dago, e, kulturaren barruan agian zertu aldugu eh, jaialdiak, egiten duzun jaialdiak, Ba, bai, osea, noizean behin montatzen ditugu kontzertuak, e, batez ere hori, pagasarrirekin eta horrekin guztiarekin, pues, eh, kontzertuak eman ditugu txosnetan, edo, bueno, hainbat lekutan eman ditugu kontzertuak, baina, e, a ber, zin un poco? E, jaialdia. Ah, bai, gero badokagu e, zera bat, e, jaialdi bat, regetrain deitzen dena, Eta funtzionatzeko modua berbera da. E, hau da, mm, ba, Euskal Herri mailan ere indogu sare bat regea gustoko duen jendearekin, eta rege gustoko duen jende horrek, e, e, pues erronka bat ikusi zuen, ba, mm, e, rege jaialdi bat egin behar zela itinerante Euskal Herri osotik, eta asmatu genuen rege train den, e, delakoa. Hori zer da, e, Euskal Herriko mm, eskualde bakoitzeko hiriburuetan, e, egiten direla kontzertuak, re, bueno, kontzertuak, pintxadak, eta, eta bar. Eta Bilbon egin ditugunean, ba, horri diogu baita ere, pues itzaldiak disko aurkezpenak, pues egun oso bat eh, erregea serik eh, erregearekin serikusia duen guztia hor lantzeko. Sarrege festivala, ez da? Bai, hori da. Oso sumea eta beti ere oinarrituta pues hori leku okupatuetan egiteko eta hori guztia, baina bai, hori xe da. Eta hau hemen zertu eh, du be bebai, e, ba, deportea edo, ez da? Kirola, o Kirola. Ah, bai. ping-pong punch, bai, hori egin dugu dela pare bat aste, ez, edo, bai. bai. bai eh, bai. E, Aztikakoekin, aztikako jendearekin, hasi zen e, txorrada bat, pues, pantxi zen akantza joko handia ematen du edo zen <laughs> lelo egiteko. Eta pinpon pants hori asmatu zuten jajaji, jiaja, eta azkenean hau da, bigarren urtea, eta honetan egon daia kontzertu bat, Eh, bueno, eh, itzela izan zen, itzela izan zen. Eh, eh, bai, bai, bai, egin zen. Hori izan como importanteena. Lo pas que gero ya... <laughs> gero ya se leo la cosa. Hau da bigarren urtea iten duguna. Bai, bai aurreko urtean egin bai, gendun, uste bai, du? da, Eta jarraitzea, ze bai, ze hor montatzen da rollo oso guapo da, ez da rege jendea etortzen esan dezagun edo ez bakarrik, mm. baizik eta bilbo, pues azkenean, leku guztietan koinzitzen dugun jendea, hor batzen gara, eta nik uste dela itzakia bat, e, ba, bai. juergatxo bat montatzeko. Ba, eh, ondo. Vale, ba, bueno, e, ba, maitzeko, e, eh, oso ondo, e, eskerrik asko tortxagatik, vale. Bai. lehenatik, lehenago. Zuei. Eh, bueno, berdin. Ba, eso eso ahí Vale. Mi esker. Ba, bueno, eh egin dugu ja, eh, ba, bueno, herri denda, se mendeko eh, liburua tal, baina bueno, zergatik eh ah. herri denda, Osea, zer zergatik eh hemen materiala ekarri edo zergatik eh, jende honekin eh, partizipatzea edo Bai, bai, bai azken ikusten dugulako ere bai, gure, gure zirkuitoa dela hemen, ez? Mhm. Azkenan hau da gure... Ba, azkenan esan dugun moduan, ez? Kolektiboki antelatzen gara, horizontalki, eta azkenan hau da, hau da gure lekua. Ez dela saltoki handia, ez Amazon, ez internet hau da, ez? Azkenan ere bai, hemen ere bai herri den da urtero aurrera ateratze bai dela resistentzia puntu bat ere bai, ez? Eta gu ba, resistentzia puntu horrekin, ez? Inguratzen gaituen konsumismo azati aurrean, ba, hor nahi du, gure bai. Eta nik uste dut, epantzen e, eh, oinarritan dagoela demora guztien, e, kapitalismoarekin edo paraleloki montatzea beste gizarte bat, eta inoiz eko ditugu debateak aber eh, gure diskoak non saldu, eta hori guztia, en cambio herri den etortzea etortzea santzigutenean, vamos, esen debaterik egon, hori da gure lekua, ez? E, pues, nik uste dut honek ere, funtzionatzen dagoela beste arau batzuekin, ez da konsumismoa sustatzen hasien plan asako, eta gailera <clears throat> sustatzen dena da, ba hori, eh, gauzak ezagutzeko eta kolektiboa laguntzeko, orduan zer gehiago nahi du. Bai, bai. bai. ba, ekarri dugu, e, ez dakit aipatu dizuegun askatasuna kontu serioa da, LKJ-en liburua. <laughs> E, gero badauka gurregean jarrai, hortik e, gainetik pasatu garela, baina bai, ez daukagulo denborarik, baina hori da e, zema kolektiboren artean egindako, dago ez kezakit, irurogei kolektiboren artean, berreunda berrogeita pertsona. Eta ez da gortu, hemen dago lehendik. Ba, geratzen dira biale, pero geratzen diren bialeak dira geratzen direnak. Eh, daude reservatuta. E, bai, bai, bai, ze, geratu gara zera bari, ja idatzi, idatzi dugu pilo bat jendek, eskatzen, baina bai. atera ditugu mila kopia eta egan egin dute. Osea, oso posik gaude, pero karo, baita ere, funtzionatzeko modua izan dalako berriro ere kolektibo, eh, kolektibo, ja, bai. Iruñako jendeak parte hartu dau, diskoetxeak, fanzineak, e, irratsaioak, diskoetxeak, taldeek berek, ere, eh, grabazio estudioek, esan nahi dut. Oso, oso lan politi izan dela. Eta horretaz aparte badokagu mundialitoko kamisetak, e, guk antolatzen dugu hori astu zaigu esatea, baina bai. iraian beti antolatzen dugu mundialito misto antirrazista, e, ba hori futbol txapelketa bat, oin e, saskibari txapelketa bihurtu dena bebai, eta ba hori aburtsu bete autogestionatzeko edo pues hori atera gendu bai txiskero bat baditugu bueno pasatu nik uste honena duzuela pasatzea vale. eta kuskusiatzea aburtsu bete esan behar dute e, eh, eh, urte honetan egon nazela nik e, nire ekipo batekin eta e, subkampeoiak izan gara Oso, papa no. frita ah papa frita frita gran nombre mejor persona inork ez zuen esperantzek eta hor egon gine eta Oso polita izan zen. Jo, hori izan gano kontatu apurtxu bet nola biz izan nuen bai, zu, ba, teo. Ba, kanpotik oso, oso polita izan zen hori. Pizka bat, eh, fue, ber, em, jo, jokatu behar genuen eh, bak, adibidez batetan, bat ordutan, eta azkenean jokatu genuen irutan, eta bueno, ba, zerbeza gontzen. Eh. Eta eh. zu preocupaute. Zengara hori pabellon 6 tal, eta, bueno, bai. ba, pizka, eh, baino, E, horretaz gain, ba, hor egon ginen, eta oso ondo pasatu genuen, eta organizazioa oso polita, eta ba, nik uste horrekin hor, jarraitu mesedez. Bai, eh, hor, horrek erakusten duela nola funtzionatzen dugu. Hor ere ez dugu mhm. aipatu, baina karo, gu Sanfranekoa gara gehienok, eta Sanfraneko kolektiboekin ere eh, lan egiten dugu, zor racismo, enbolo boie, mante, bueno, mantero, akteo zerroio, esan nahi que da kolektiboa. Baina ah. regea, bakarre. Anticipazioa, hori izango naizuen, eh, nahi zuen, zinue, eh, ba, ez dakite eh, nola zeten den, nire euskara da urku joren arabera, bale. <laughs> eh, baina, oza, oso polita izan zen, eta os, jende pillo egon zen, eta polita, polita egon gozinen, ba, regea hor sartu. Adibidez, bai. ideia bezala. Ba, erregea egon zen, baina pizkat como pa, gure historia, oza, ba, nik ez, ez nekien zuek zaretela hauek bai, oza, separatuta eta agian e, eh, eginten bizkat. Ba, nik uste egin dugula ja, eh asieran hasi ginen lagu bakarrik hau montatzen, eta gero ja hasi ginen, eh, jo, akoratzen nahi siriako krizia egon zenean, pues orduan ja horrek buelta bat eman zigun, mhm. eta erabaki genuen, ba hori, zabaldu bar genuen, eta diru hori, ateratzen genuen diru guztia, ba siriako etorkin izan behar zuela, eta hori guztia, eta horrek lagundu zigun, ba hori sortzen, eta gaur egun, igual gu, atzerago gaude, eta posik gaude atzerago egonda, ze hori biz, nahi dugu bizibizatzea beste kolektiboa, bai, ez pantxerako, ze, batzuetan ez da ba, sopa. Ez? <laughs> Bai, bai. bai, Ez dakit ba, pegatinarik bai. ikusi duzuen inoiz, de Pants Records, pues, hori egara Vale, ba, bueno, ba, eskerrik asko. Eh, vale, eh, Angel, eskerrik asko, tio. Eh, Meno eta, bueno, eh, jarretuko dugu, irola kalean. Hori da. Eta, jende oso polita ezagutzen. Hori da, eskerrik asko zuei. Zuei. olho cá, caiu da olho en que está eta que está Oyuka, la bestia. Ah, seguimos adelante con el programa. Tenemos eh, aquí a una persona que viene a hablarnos de las Languille Autodefensa Sarea. Es que por venir. Ah, para Lo primero te voy a pedir disculpas porque, bueno, vamos muy tarde con todos los programas, eh, con todas las entrevistas de hoy. Entonces, bueno, pues queríamos haberlas hecho más rapidito y la verdad que nos estamos demorando un montón. Así que vamos a meter quinta marcha. Bien, bien, no importa. Tenía, tenían a hablar poquito, ya así que dale. Vale, perfecto. Que además se está poniendo el día frío ya, <laughs> oscuro ya. ¿Qué cojones hacemos aquí en la calle? Sintetizar. <laughs> Bueno, lo dicho, eh, como a todo el mundo, eh, LAS, Languilla Autodefensa Sarea, eh, toca lo primero presentar un poco el tal de, pues a ver, cómo y cuándo surge, o, igual en vez de hacer un repaso histórico te motiva más a, pues eso, motivaciones, razones en el ámbito de trabajo. ¿Cómo, cómo presentarías tú LAS a una persona que no sabe de qué va este rollo? Bueno, LAS creo que por un lado responde a necesidades concretas del ámbito regional, o sea, de lo que son las luchas que se están configurando en esta región en los últimos años, de una serie de cambios a nivel de la estructura laboral, eh, pero también responde de, una nueva serie de formas y una nueva serie de estructuras que están surgiendo a nivel mundial que tienen que ver con la autoorganización, con la autodefensa, con la autonomía, con plantear luchas en el ámbito laboral y con plantear luchas que también exceden lo estrictamente laboral los diferentes ataques que, estamos viviendo en tanto trabajadores y trabajadoras, eh, en tanto clase explotada a nivel mundial, que están tomando una forma que está tratando de alejarse de las estructuras sindicales y de las estructuras tradicionales de, organización. ¿Y eso por qué? Eso porque, bueno, consideramos que, por un lado, históricamente ha pasado que los sindicatos no han podido llegar a, un sector importante de la, clase trabajadora y cuando han llegado han configurado las luchas de una determinada manera en la cual no se terminaba de constituir una, ofensiva y muchas veces se, se impedía la utilización de ciertas herramientas de lucha, y, esas luchas terminaban enmarcadas en la defensa del trabajo más que en la, ruptura con el trabajo o, en, tratar de vislumbrar otra forma de organizarnos socialmente, una forma de romper, digamos, con, el paradigma que, nos imponía la burguesía y se terminaba muchas veces dialogando en el mismo lenguaje que la, que la burguesía en vez de intentar eh, aplicar otra lógica a las luchas sociales. Entonces, Pero esa reflexión y en ese contexto eh, os sumáis a esta nueva ola de organizaciones que están creando pues una forma de trabajar que va desde la autoorganización, va desde empoderar a las personas directamente. Sí, no es un paradigma unificado ni es una corriente determinada que tenga un nombre determinado, sino que son una serie de rupturas y una serie de búsquedas que van por fuera de las formas tradicionales de organizarse y que también buscan en cierto punto romper con las formas de organización ideológicas, de la forma de organización de síntesis, la forma de organización estrictamente ligadas a una ideología concreta o al pensamiento concreto de determinado pensador, sino que tratan de nuclear experiencias de lucha y que desde la misma lucha se vayan elaborando expresiones de, autoorganización, que vayan desarrollando una conciencia, pero desde la materialidad de, la lucha organizaciones que sobre todo van a estar abocadas un poco a lo que tiene que ver con el espacio de trabajo y con los padecimientos ligados al espacio de trabajo, pero que tampoco sí o sí tienen que circunscribirse a eso, sino que también forman parte de una corriente que también, bueno, tiene que ver con lo que es la expresión de ACET eh, aquí, o otros colectivos de vivienda, o bueno, otros colectivos como este, No Domesticadas, por ejemplo, que también aborda la cuestión de, de las mujeres que realizan trabajos de limpieza, trabajos domésticos. Eh, bueno, hay diferentes formas de, de, expresar esa misma ruptura, esas mismas nuevas estructuraciones de, de la clase. Vale, eh, muy bien, ¿eh? vamos ahí metiendo muchas pinceladas de muchas cositas que queríamos, que queríamos comentar. Eh, avanzando un poco, ¿Cómo es, el funcionamiento? Bueno, entiendo que es asambleario en cuanto a la organización directamente. Eh, asambleario, eh, ideológicamente pues entiendo que eh, tendrá todos estos matices de, pues de lucha de clases en el centro y antiautoritario, etcétera, etcétera, pero igual de una forma de perspectiva que puede interesar a una persona que esté viendo que necesita ayuda en el ámbito laboral, que le gustaría iniciar una bronca contra su empresa o lo que sea, ¿cómo sería para esa persona, si se acerca a, LAS, ¿cómo sería ese proceso de, contar su caso? ¿Cómo, se, ¿Cómo suele funcionar esta historia? Bueno, en este momento, luego de un año de mucha actividad, este, estamos tratando de reconstituir un poco lo que son los diferentes eh, espacios. Eh, hemos realizado algunas experiencias este año también con un, con un espacio de formación que trata de alguna manera de brindar algunas herramientas y, proveer un marco, digamos, de lo que son las posibilidades de un colectivo como el nuestro y lo que son las posibilidades de la organización autónoma. a talleres, a, una serie de. Exactamente. la, forma predominante de todas formas de actividad de nuestro grupo tuvo que ver con la realización de casos en los cuales las personas involucradas en alguna situación de conflictividad, ya al momento del hecho, una conflictividad que estaba por darse, eh, se acerca al colectivo nos cuenta su caso, eh, esto se discute en una asamblea que está constituida bueno, por personas que, han formado el colectivo, por personas que se han acercado, por personas que también han llegado por casos. Y, lo que se intenta es pensar si efectivamente nuestro colectivo puede dar, este, puede dar una asistencia a esa persona, en donde siempre la persona afectada va a estar en el, en el centro, digamos. O sea, nuestro grupo busca por todas las por todas las formas posibles evitar cualquier tipo de práctica de sustitución o de asistencialismo. O sea, la persona tiene que involucrarse con total actividad y ponerse en el centro de, la conflictividad. La misma persona se espera que sea eh, activa en... Completamente, claro. sí, completamente, completamente. Buscamos evitar cualquier tipo de sustitución y a la vez buscamos también tratar de que las personas que, que llevan adelante una conflictividad también entiendan de que, de que sería, sería importante y sería recomendable que no que se integren activamente al grupo también, pero que, participen de las diferentes otras situaciones de conflicto, lo cual afortunadamente se, ha dado, digamos, hay una situación de solidaridad y, hoy me toca a mí, mañana te toca a vos y bueno, es así, hay que ayudarnos entre todos, en eso, de eso se trata. ¿Y qué tipo de personas suelen venir? ¿Qué perfil tienen esas personas que suelen acercarse? Y por las características de, la estructura laboral de, la región y también por un poco por el perfil que tiene nuestro grupo y los casos que podemos de alguna manera llevar adelante, muchas veces está vinculado a la hostelería, después a, a, a trabajos de tipo vocacional, cooperativas, eh, formadores, eh, bueno, pero ha habido un poco de ha habido un poco de todo en general. Pero en líneas, generales, en líneas generales la hostelería suele ser un poco lo predominante, digamos, por la volatilidad que tiene, por, la falta de criterios claros, bueno, por, por, esas jornadas extensísimas que hay en determinados momentos. Pero no era que la hostelería era la que estaba sufriendo la pandemia. <laughs> y en parte sí, en parte sí, y nosotros tampoco vamos con el discurso de de que los patrones son malos porque son malos, digamos, sino que efectivamente lo que hacen es descargar, digamos, los costos de la reproducción <laughs> general de la sociedad capitalista sobre nuestra espalda, digamos. O sea, ah, nosotros tampoco pensamos que, este <laughs> mundo sea para nadie, incluso para pequeños burgueses, digamos. Pero bueno, la realidad es que nosotros tenemos que defender nuestra situación y bueno en ese sentido, digamos, este, hemos sacado algunos materiales que han hablado, digamos, sobre la. en contra de este discurso de los pequeños comercios y demás, eh, pero no por no entender que efectivamente está pasando algo ahí, digamos, y entendemos las razones por las cuales se va distribuyendo las relaciones de explotación en esta sociedad. Pero efectivamente nosotros tenemos que luchar por nuestras condiciones y no por defender la fuente de trabajo, sino por defender nuestra fuerza de trabajo colectiva, digamos. O sea, por hacer que efectivamente podamos llegar al día de mañana, podamos reproducirnos de la manera más más sostenible posible. Vale, eh, bueno, hemos comentado casi todo lo que quería comentar yo aquí. Eh, ¿Acaso hay espacios para, conocer mayor información, para acercarse, para ponerse en contacto? Bueno, en este momento estamos con, poca actividad pública, eh, en un proceso un poco de interno en el cual nos estamos reordenando de cara, de cara a, este, este año que viene para salir con la mayor potencia posible. Eh, bueno, tenemos redes sociales. Eh, mencionar los nombres propietarios no sé si tendría mucho sentido. las de siempre. Que, <laughs> Que entren en alguna de ellas, la Anguilla Autodefensa Zarea, y van a encontrar bueno, bastantes materiales, información de los diferentes conflictos que, que, hubo, algunas reflexiones de, fondo como las que mencionábamos antes de los pequeños comercios, que, son interesantes. Y bueno, nada, creo que quien, quien recurra ahí va a poder profundizar un poco sobre la, la actividad de nuestro grupo y también, bueno, encontrar informaciones de otros grupos también cercanos. Eso es, a eso iba. Eh, ya para cerrar, estamos preguntando sobre la Ridenda. Previamente, antes de eso, antes de llegar a ese punto, eh, no es un, colectivo que esté aislado, sino que tiene sus alianzas, eh, bueno, pues con Chirvilenea o con ASET o con DDT, que ya has mencionado ¿Y eso por qué? Y hay vinculaciones con diferentes estructuras que, en general tienen un perfil, o sea, por un lado me parece que hay determinadas alianzas que tienen que ver con el perfil autónomo de muchas organizaciones y colectivos de, agitación de, la ciudad, del país, del Estado y a nivel internacional. Y también, bueno, hay un proceso también de búsqueda y de conocimiento y de empezar a descubrir expresiones similares de, de otros grupos de, autodefensa en el ámbito de trabajo en el, resto del Estado. Eso es bastante reciente porque muchos grupos todavía están surgiendo, todavía se están formando, todavía los estamos conociendo y, teniendo las primeras conversaciones. Eh, pero bueno, es un ámbito bastante efervescente de muchos grupos que están surgiendo, así que estamos en ese proceso. Uno de esos espacios de encuentro es precisamente Eridenda, que es donde estamos ahora mismo, en Sirica, en la Ronda y bueno, eh, vosotros también traéis material aquí. Eh, bueno, ¿por qué aquí? Es la, suele ser la primera pregunta que le estamos haciendo a todos los compas. ¿Y qué material habéis traído? Sí, en Arrienda se participa, creo, porque mi participación en LAS es bastante reciente, desde casi desde los inicios de, de grupo, desde 2019. Eh, no hemos traído mucho material, lamentablemente, este año. Trajimos unos jerseys muy, muy bonitos, algunas, algunas camisetas. Íbamos a traer un organizador semanal que no se pudo terminar, lamentablemente. Eh, Yo he visto camisetas bonitas y camisetas feas, ¿vale? Están las bonitas, las grises, y están las feas, las azul marino. <laughs> son importantes también. son importantes también, son importantes. son las de la campaña. unos bolsos divinos. Unos bolsos divinos. Los bolsos están muy, muy bonitos, la verdad. Y los jerseys negros tenemos entendido que la gente está. Muy bien. Está con mucha aceptación. <laughs> Vale, compa, como te decía al principio, no tenemos mucho tiempo porque tenemos aquí una cola de personas que quieren contarnos su movida, pero igualmente gracias por eh, pasarte por la Irola. Y bueno, ya nos seguiremos viendo. Y nos vemos en la siguiente batalla, ¿vale? Vale, aur. Bye, corte. Música, ¿qué tenemos? Pues producción estudanca, Danzale Kuan. Danzale Kuan, ese tema es muy, muy jugoso. Yo creo que es la recva, ¿no? Ay, espera, que una estrellita. Venga, va. La Pa' que no jarraitzen dugu zirika kanpoalde honetan erronda kaleko amabigarren zenbakia herri dendaren atarian ba, hemen herri dendan parte hartzen ari diren ba, kolektiboak elkarrizketatzen irola koka berezi honetan eta bueno e, urrengoa gurekin daukaguna bueno ba sukarroriako kide bat da kaixo? Bai, hau ba, Eta, bueno, itxoitxo gundu baten, porque abandonatu gaituzte horrela purbat aloloko, eta volumenak ere zaindu bar dira. Eta, bueno, <laughs> kaixo, arratzaldeon bai. Eta, bueno, ba, lehenengo eta behin, ba, bueno, eso komentatu dugu, igual berreskuratu dugula denbora purtsu bat, baina, ba, zuzenean, galderekin eta bar. Eta, bueno, lehenengo eta behin, ba, sukarroria taldea esagutzen ez dutenentzako entzako, ba, kontatu albai guzu purtsu bat, ba, noi sortu zen taldea, zer dela eta, helburuak, zer dara biltzuen eskuartean. Bueno, zuker hori da duela bi urte, justo bi urte sortutako kolektibo bat edo. Eta hor, ba, batu ginen ba, mugimendu ekologistan egondako zenbait pertsona edo, bereziki ba, getxoko tosuko borrokatik eta, eta ikusi genuen, ba, ba segola bat, ez da, ba, krisi ekologikoan handuko zuen kolektibo baten utzune, eta orduan, ba, bueno, jardunaldi batzuen bidez, eta asamblada baten bidez, eratu genuen kolektiboa, ja, ba, ko udazken negu partean eta apur, taldea sortu zenutenean, ba hori, ze helburu edo ezarri zen dituzten, edo zeri begira edo ze lanketa egiteari begira. Bueno, guk ikusi genuen eh, momentu horretan justo krisi ekologiko hori asko, krisi ekologiko hori buruz asko egiten zela berba komunikabidetan eta bar, baina guk uste genuen enfokea esela enfoke egokia, ez askotan zentratzen zen, ba, aldaketa te teknikoetan bakarrik, eta planteatzen zen, zen, bueno, transizio ekologiko bakar zela aldaketa tekniko batzuk, eta hori zen benetan gure gizarteak behar duen transformazio sakonari buruz berba egiten, adibidez zen bueno, kapitalismo hori buruz esen berba egiten, eta ez da ere, ba, transizio hori ematerakoan, ze klase sozialak aterako diren kaltetuta eta zaintzu garaie marko horretan, ez da? Eta, bai hemen, mm, beraien lana egitearen bidez boikoteatu gaituzten batzuk pasatu berri dira. Beti garbitzaileak. Beti garbitzen, beti garbitzen. <laughs> Eta, bueno, aipatu duzu apurtxu bat, baina e, sakondu badezakezu apurtxu bat gehiago precisamente hori, ez? Klase borroka eta krisi ekologikoaren inguruko ideia honetan? Bai, bueno, ahora ba, alde batetik ulertu behar dugu. Krisi ekologikoaren ardura nagusia azteko alde batetik, ba, bueno, sistema kapitalista berak eratzen ditu lakese ekologiko horiek, baina gero hortze bertan ere konsumoari begiratzen badiogu ikusten dugu zelan bereziki ba, minoria oso oso aberatzori, burgesia hori den ba, gehien bat krisi hori sustatzen da biena, Ez bakarra, baina bueno, hori bada kontuan hartu behar dugun faktore bat. Mhm. Eta orain gainera ikusten dugu, krisi ekologiko honi aurre egiteko, gero eta argiago dago, eta ja, ba bueno, e, gobernanik eta ere onartzen dute, ba kontsuma murriztuz joan beharko dela. Ez eta orduan hor, are garantizuago da, ikustea zelan banatuko den, gero eta kontsumo murritza hori, ezta? Ja, orain, baldin bazen garrantzitsua, desberdintasun sozialai aurre egitea, eta ja, oiek, handia baldin baziren, ba, kontsumo energetiko eta materiala berantza doan enean, are garantzitzuago izango da, Banaketa hori justua izatea. Eta kontestu horretan edo igual dezaskundearen aldeko bueno, apostua, edo behintzat diskurtso hori ba, maigaineratzea edo... Bai, bueno, gira daia diskurtso hori ba, bolo-bolo da bilela, ez igual duela amar urte ba, zeo zen, edo kontxeatu ziteken mugimendu politiko bat edo ideologia konkretua bat dezaskundearen hau, nik uste dut ja gaur egun e, orokortu dago eta onartuta dagoela, dezaskundea bai ala bai emango dela, eta orain ez da zelan emango den desaskunde hori. Mm Eta... Eta, bueno, eta zelan gainera gehien bat kapitalismoa daukagunean kapitalismo berde hori, ez, planteatzen, ba, precisamente hori, eh, kontsumo maila edo manten daitekenaren ilusio hori edo, ba, pizten, ez, edo mantentzen, edo. Hori da, bai, oraindik Europan hori saltzen digute, baina, klaro, hori oinarretuta dago, ba, beste herrialde batzuetan, ba, egoalde globaletik, kristalako sarraskiak egitetik material pio pio bat Europara ekartzetik, ba hemen energia berriztagarriak eraiki alizateko, daukatela kosto material oso zandia, eta material hori ba, litioa, e, kobaltoa, eta bar, ba, ez datoz Europatik, beste herri eta horiek ere finituak dira. Horea, eta, bueno, e, kaipatu ditugun ideia hauek, edo, beno, eta ez bakarrik ideiak, ez, zuek ere, e, ba, jendarteratu nahi dituzuen ba, diskurtso praktika hauetan, e, ze dinamikaren bidez, ari zarete, ba, pixka zabaltze, bo, pixka zabaltzen, ez, ba, praktika hauek, diskurtso hauek, edo, Diot ez, alde batetik baki gu hausnarketari eta formakuntzari mm, garrantzia ematen dio zuela, gero ere, ba, besta alde batetik edo paraleloan, ba, ekintza zuzenei edo, ez? Eta, nola soazi hori ustartzen edo ze pauso ematen zabizie ba horretan. Bai, ba hori zuk esan dozun modula, hainbat esparru desberdinetatik jorratzen dugu gaia, ezta, ba, izan barne formakuntzak edo itzaldiak kanpora begira ere, baina gero ere, ba, e -e ekintzak ere egiten ditugu, ba, desobedientza zibileko ekintza bat egin genuen adibizioan dene kainan, eta gero ere, ba, hainbat mobilizazioetan sartu gara beste kolektibatzuetan batzuekin batera edo horrelako dinamiketan, ez da, ba, dira, aurka ibili ginen partean, orain kopo eta ari ere dinamika bat Ipidu dugu martzen, eta orain nahi dugu argindarraren presioen igoeraren gaia jorratu. Mhm. Beste dinamika baten bidez. Eta hemen aipatuta daukagu, eta agian interesantea izan daiteke, zen nint neuk adibidez, zuek egindako pankarta bati eskerren teratu nintzen tapia legearen barekin, eta... Eta ba hori igual holan laburra ipatu alba diguzu, zen nik uste ba, soritxarrez jende askoren gana ez da bilela eltzen zede montre onartu duten. Ze gainera ja egi, mm, ez, oia, errealitate bat da, lege hori. Bai, bai, gainera egia da, bueno, nahi eta egin duten eran, horrela jendea ez da din enteratu zen berez, gainera, bueno, guk eta mugimendu ekologistatik berezik batik tapia legea iz, izena doi diote, baina egia da berez kontua bezala lege bat, zikera, ezik eta lehen zegoen e, lurralde atolamenduari segokion lege bat, ja onartuta, ba, hainbat, usto, bi urtetako prozesu parlamentarioen osten, eta bapatean, hor EAJ sartu zuen enmienda bat, albidetzeko eusko jaularitzari, nahi dituen proiektuak inpozatzeko, udalen plangintza urbanistikoa kontra egon arren. Eta ban, ba, legea goitik beradatu dute, sartzeko ba, aukera berri hori eta horri ditzen diogu tapia legea, ezta? xamurtasun ez begiratu gaitu. <laughs> bueno, eta... Eta, bueno, gero aipatu duzu adibidez, e, zera, ekimen batzuetan edo beste kolektibo batzuekin ibilizarete da lanean, eta, bueno, niri bebai oin aipatu duzunean estraktibismoaren ideia hau ez, eta zean baliabideak eta ateratzen diren beste herrialde batzuetatik, eta justu aurretik laseko kidea eukidugula ere, askotan hori ez, estraktibismoa bai, baliabideena eh, hori egoalde globalean egiten dugu, baina gure eh, eskulanaren estraktibismoa ere oso evidentea da, hemen gore gezarteetan. Eta, bueno, hausin maz, eh? niri bat hori entzuten eta etorri zaidan ideia bat da. Baina galdetu nahi genizun, ba hori aipatu duzu, ez, hainbat lekutan eta ba, beste kolektibo batzuekin partaidetzan zabitzatela, ba, zelako aliantzak ari zaret eraikitzen edo norekin ari zaret ba, elkarlanean. Bueno, bagia da, dinamika bakoitzean elkarlan, oza, jende ezberdinak erekin egin dugula lan, e, baina, bueno, ba, orain argindarraen aren ari da, ba, zigara harremanetan ipini gara etxe bizitza sindikatu ezberdinekin, adibes, ba, azetekin eta bar, e, gure bagara bilboko ba, gazteekin ere bai, eta, bueno, horrendik nahi dugu gehiago zabaldu kontu, eta gero, bueno, itzaldietarako eta bar, ere, guk askotan tratatu estrategismoaren kontua eta horretarako ba beresiki ba Mapuche herriko jendearekin eta gero ere ba Guatemalako jende batekin harremanetan egon gara, baina hori egia da bat ba itzaldiei begira do. Mm Eta bueno, eta gaurkoan eduki dugu elkarrizketatu batzuk eskurdistanekin elkartasun ekimenekoak eta Women Defend bako kideak eh eta oraingoan zeuek ere ba bai hitz egiteko irratiarekin ere badan dagoen elkarlan horren inguruan zuek ari zaete austura metaboliko bat deitzen den programa bat egiten irola irratian ba kontatu alba eguzu ba alde batetik noiz emititzen duzuen eta eta bueno ze formatu tono Bai, ba, bueno, iabetean behin emititzen dugu, astelen batean, ez momentu joan gara aldatzen, ze astelenean, baina, bueno, <laughs> ia gero ba, finkatzen dugu, no, Eta hor ikusi genuen, ba, bueno, ba, ondo zegoela lehen difusio lan hori ere, ba, irratira eramatea hor gaiak sakontasunez jorratuz, ba, ikuspegi kritiko batekin, ez hori da, austura metabolikoan egiten saiatzen garena. Mhm. Bai, eta sakontasun horretan edo, ez, ba, lantzen ibilizareten gaietako bat eh, azkenengo saioetan, kopogeita seiarena izan da, ba, kontatu albai guzu apurtxu bat be bai azken saio hoien nondik norakua ba, edo ze zentzungo duen saio hori oraindik entzun ez duen norbait Bai, ba, bueno, orazteko kopo eta zeia tratatu benoen bi, bi saiotan ez da, lehenengo hasiera bat egin genuen e, ba, ikuspe historiko bat, zer izan diren kop bilera hauek eta zer espero ziteken ere bilera honetatik eta bigarren hain jagin genuen analizi bat zehazki zer gertatu zen hor ez da. Mhm. Era, aztetu genuen hor, zer gertatu zen, zer ezen gertatu, zer saldu ziguten gertatu zela eta zeraiti saldu ziguten hori mhm. gertatu zela, ezta? Eta jakin nahi duenak, ba, entzun ditzala, irola irratiko webgunean, irubebikoitza irolairratia.rg webgunean, hor txen, entzun gai. Irola.irolairratia? Ez? Irola, ba, bueno, ba. Irola irratia edozen bilatzaietan, eta gertuko zaizu aldala, ez erabili Google. Eta... Eta, bueno, eta ipatu duzu irratian saio bat egiteak edo ba, zekarpen egiten egiten duen edo egiten dizuen, ez? Baina beste galdera bat planteatu nahi duguna zegu batzutan ere apur bat sinistu ezinik ibiltzen gara, zergatik irola irratian? Oi, ba, nik uste dut, gure analizazio bat zen, bueno, podcastak orain oso modan daude, ez da, ba, igual egin aldugu podcast bat, baina gero esan bueno, Ba, karo, podcastek badukate rollo oso individualista bat nola bait, ez? Ez kenazuk montatzen duzu zure podcasta, zure txean, eta ez sortzen, eta ikusi genuen interesgarri zintekela ba, sarea sortzea, eta horretarako, ba, bueno, pentsatu genuen irola irratia zela gokiena, ba, Bilboko herrimugun medarekin daukon harreman historikoaren gaitik, ez da? Bai, eta honek broma ematen du, ja, hemen, precisamente ekologismoaz eta hitz egiten ibili behar dugula, ba, hemen, baliabideen despilfarro zoro hau, irugarren ez, hau ja sinieskaitza da, baina, bueno, ja, joan eginda, korrika batean, ja, lotxatuta dago gizonan ikuste antza. Eta, bueno, abenduaren hogeita zazpia daukagu apuntatu da hemen, gure gidoian, horrela, data bezala, bi puntu, elektrizitatea. <laughs> Ze, ze kontatu dezakezu honen inguruan. Bueno, ba, egida momentuz, saia prestatzen gabiltzala, baina bai iragarri dezake hori, eta saspian gaueko amarretan, irola irratian, ba, beste saio bat egingo dugula, oraingoan argindarraren presioaren igoera buruz, igoerari buruz, eta hor, bon, ba, saietuko gara sakoneko analisi bat egiten, ba, aztertuz ba, historia, aztertuz merkado elektrikoa, bereziki Espainiako, baina, bueno, zabalago egingo dugu ikuspegia eta Europa ere astertuko dugu, Eta gero aztertuko dugu, ba, bueno, segaitik ari den presioa igotzen, hor ere, ba, elektriken botere politiko eta mediatiko ere aztertuko dugu. Eta, bueno, hori ez da, sakona izango da, baina nik uste dut izango dela. Ba, badaukazu eia etxerako lanak badaude gabonetarako. Badaukazu ez zerrentzun, aspaldiko, bueno, aspaldiko azken hilabetetako saio horiek webgunean, eta abenduaren hogeita zazpian, FMko eunda zazpi puntu guztean, gabeko marretan. Hori da, ba, hori da. Ba, bueno, hor, etxerako lanak baditu zuen, nahi izan ezkero, egin. Punto positibo. <laughs> gero punturik ez dugu kenduko ez badu zuen zune, eh? Ala ere, oso eskuzabala gara. Eta azken galdera, talde guztiei egin diegun galdera bat, e, amentsa e, onerak ba, gu herri den dara urbildu garelako, irratia hori herri den dara urbildu dugulako, eta, ba, zeuek herri den ere partean hartzen ari zaretelako. Zergatik, ekar, bueno, karri materiala, zergatik parte hartu herri den hori izango litzateke azkenen galderetako bat, eta, ja, azkena, azkena, ze material dauka jendeak hemen eskuragarri, zeuen kolektibo gokua. Ba, berri dendara dara ikartzea pentsatu gono, ba, bueno, ba, e, erreferente bat dela kon, uste, bueno, Bilbo eta Bizkaia maian, ez da, ba, kolektibo ikantoratutako azoka bat, ba, bueno, ba, e, gabon hauetan behintzat, ba, kolektibo egi, ba, ba, bez, ekonomiko bat, edo sostengo ekonomiko bat emoteko. Eta gure materiala hemen, ba, bueno, kamisetak eta poltsoa, poltsak ditu aldarrekatuz, ba, bueno, ba, klima aldaketa dela sintoma, baina gaizotasuna kapitalismoa dela. Eta gero, arostegiko materiala apur bat ere badaukagu, arostegiaren aurkako borrokaren dena. Hori egia da, egian ez dela behar beste aipatu gaurko saioan, baina hori ere gertatzen da askotan herri den dan, ez? Ba, kolektibo batek ere beste ba, kolektibo batzuen zako ba, bosgoraiu ba, lan hori edo aukera hori ematen duela, zeuen kasuan, ba, erostegikoekin. Eta, eta hoxe, ba, hoxe izan da dena, eskerrik asko, parte ba, eskerrik, bo, eta jarraituko zaitu, zaituzte guen zuten, irola irratian. Hori da guk bebai, ba, irola irratia, ba, bestu, stopera. Ba, eskerrik asko, eta horren arte. Eta eso de un árbol de hortxe izan ditugu marmol taldea, beren deklarazion total de guerra kantuarekin, eta bueno, ba, jarraituko dugu eh, Anderrekin, Ander da ken mokeko kidea, kaixo Ander? Kaixo. Zer moguz? Ederto, zazu Ondo, ondo, ondo. <laughs> Bueno, eh, karo, hemen eh, dago pixka bat, eh, nola baita a ver, <laughs> si no me la cargo, Generation Gap, pixka bat egon daiteke, edo belaunaldien arteko tartea egon daiteke, orduan, ez dakienaren txat, ba, aurkeztuko dugu, eh, ondo baderitzo zu, kenmok, zer den. Bale, ba, bueno, ba, irrogetan margarren amarkadean ba, sortu zan eh, movimiento Ojezion de Conciencia, gehu gara kenmo eh, bilboko talde antimilitarista. Ojezioa, soldatzaren kontra, ejerzitoen kontra, Da momento hartan, ba on denbora pila bat, <laughs> ba sortu zan Bilbao bai talde taldean dimitarista, kemokekoa. Ordun e, geure helburua da gerrarekin amaitzea, ejertzitekin amaitzea da geure nortasuna ba asamblearismoa, desobentzia zibila, belentzia esa ta autogestioa da. Ordun ba bueno, geure erabaki guztiak asamblea moduan egiten duguz, konsensuetan, da hori da geure tresnak e, ba, erakunde moduan. Da geure helburua da gerrarekin amaitzea, ejertzituekin amaitzea, gaztu militarra, da bere ondorioak. Mm Bale, osea, bueno, entzuten gaituzten erabe askok, ez dakite, soldaduzkarekin segertatu zen. Bueno, ba, igual gazte-gazteak ez ezta, baina, bueno, e, geu, antxinan edo izaten ginen e, insumisoak, ez da? Bai. Ba, insumisoaren estrategia sortu genduan, ba, laro geta, e, eh, e, eh, mila beratzeron da, laro geta bederatzean azizan insumisoa kampaina, da, amairu urteta gero, ba, soldautzarekin lortu ginen amaitzea, ez da? Hor tartean egon zan, ba, jente pila bat gartzelan, o, insumiso pila bat, estatu mailan berrota marmila gitxienez, e, milioi eta piku ojetoreak, ordun e, horren bidez, eta oso laburra da denbora hori e, zabaltzeko, baina bueno, hori izan zan geure ba, estrategia edo kanpaina handiena, de nagusina. Esaten mhm. zan, Europan izan dako, ba, e, desebentsa aldeko kanpaina lodiena, ezta? izan mhm. zana. Ados, ados, e, bueno, ba, historia zitzein dugu, eta, bueno, e, komentatu dezake gorain e, zeintzuk diren gaur egungo antimil, edo gaur egun antimilitarismoak dituen erronkak? Bai, eh, alde batetik gaztu militarra, e, eh, gaztu militarra itzala da, gero hause lotuko beste kontu bat, zapatuan izan dakoa. <laughs> Bai. E, gaztu militarra da alde batetik, beste banka armatua bebaiz salatzen dugu, badaukagu Berton Bilbon, ba, banku nagusia, BBVak, honek eh, armagintzaren negozio handiak egiten dauzenak, mhm. da horrek izaten eh, gaur egun eh, badira geure ba, arlo nagusiak, ez da? Da, guztu guztu zapatu honetan, da, zeuen e, auzoan gainera, <laughs> bai. ba, hasi dugu kanpaina barri bat, ez da? Bai. Orain arte, azkenengo gogeta marru urtetan, ba, egin dugu beste, beste kanpaina mota bat. Da bai. izaten zan soietxe zen, ez da? Mungi aldean. Mm -hmm. Botako arteli eta eren porru esan. Hango <laughs> euskeria erabiliz, ezta? Baina aurten, aurten ez zapatuan, orain eh, egun batzuk, ba, hasi dugu kanpaina bat, mm, geur asmoa da luzerako egitea, da beri da botako artela. Horre ba, ekintza zuzena eginduan, pasan zapatuan, da hori xe da gaur egungo geure, ba, erronka lodi bat. Ados, ados. Bueno, e, gastu militarrei gerrarako gastuak deitzen diozue. Bai. Zergatik? Ba, horretarako dalako. <laughs> Azken finean zertarako dira gastu militarra, zert, bai. zertarako da oso ejertzitoa, ba, gerrarako. Mhm. Pentsa behar dugu, naiz batzuk ba, e, geure datuak badira berroeta irun mila milioiko gastu militarra. Naiz eta batzuk pentsa, eta esilik izan hori, aurre kontuetan agertzen dira hogei milioi, da zer delata. Ba, pentsa behar dugu estatutik, ba, beste gastu pila bat, gastu militarrak, da geu be sartzen dugu gaztu militarretan kontrol soziala eta polizia be bai, bai, bai. hor sartuta da osa, industria eh, ministeritzan, e, nahi dan beste ministeritzan sartuta da gastu militarrak, Bai. eskutatuta, Claro, bai, badaki lako, gizartean, olako gaztua gainera gaur egun ez direla ondo ikusten, ez da? Bai, bai nola egin beharko dute, ez? Hori apur bat akabanatu argi ikus ez da ez? Bien, e, eta gainera, ba, bueno, honek badauka zergati bat, ez? Gerraren zergatia, osea, gerra oso harremanduta dago kapitalismoarekin. Hori oso argi dago, kapitalismoaren beste tresna bat, ejerzitoa eta gerra. Da hori, eh, bueno, kapitalismoaren oinarrian hor dago. Gerra, e, horren bidez lortzen dabe euren boterea, euren e, eh, violentzia, da horren bidez lortzen dabe dominatzea herriak, e, jentea, tabar, tabar. Mm -hmm. Oso ondo, e, bueno, ba, itzul gaitezen pasan zapatuan e, egin zenuten ekintza ikusgarri horretara, Bueno, eta eta hori, e, komentatu dezagun bota kuartela kanpaina hori, hori zertan datzan. Ba hori izan zen lehen txupina. Geure ah, lehen txupina izan da zapatuko ekintza zuzen hori. Horretara, horrekarekin izan duguna esan, argita garbi ez bakarrik eh, bilboko jenteari, baita militarreri, bai estatuari, hor geure asmoa da epe, epe luzerako kanpaina egingo duguna da, e, bota kuartelaren e, arlo nagusia izango dela geure, geure asmoa, ez da? Orduan, horren ondorioan, ingo dugu kampaina handi bat, mm, ontsa bertan ezin jot esan ezer gehiagori, baina nahaztuko dugu hausoko jentea, zeuek esate baterako, <laughs> e, saiatuko gara ba, injartzen da injartzen e, kampaina hori, kontutan hartutan, nun dagoen e, gobernu militarrea. 6.000 eta bosteu metro karratuta okupatuta dago zen lekua, ikusitza zelako beharra daukon e, ba, oso garbi pentsaten dugu, ba, osoko jendea ba, presoengo dala laguntzeko bai. kanpaina honetan. Gainera, ez da bakarrik ausoko movida, da bilboko movida, da da azken finean zabaltzea bebai mesu bat, zertarako dago zen ejertzitoa, zertarako zein zerretan gastatzen dugu militarren dirua, da horrezatik gainera kontutan hartu behar dugu ez dela bakarrik kanpaina hau botako artela. Horren inguruan bebai, ingo duguna da, aspalditik gainera egiten duguna da kanpaina, eragozpen fiskalaren aldeko kanpaina. Bai. Gastu bai. militarreak, jente ba, bakotzak, almena dauko, nahi izan eskero, ba, esateko esetz gastu militarrei eragozpen fiskalaren bidez. Bai, bai. Bai, hori zabalduko dugu pixka bat, eh, eragozpen fiskalarena, edo... Kampaina hori izaten da, eh, ba, errentaren e, eh, kampainan inguruan, hori zabaltzen dugu gitxi gora bera apirilan, mhm. da horrekin egiten duguna da, e, kentzea geure zergaren e, kontutik diru bat esatez. Pentsa behar dugu, dizo pentsa zibiaten inguruan beti izaten da publikoa, da beti asumitzen dugula ondorioak. Hori da, dezobentza zibilaren e, nortasuna. Orduan egiten duguna da, kanpaina bat, jente pila bat, e, diru hori ez emoteko e, estatuari, da diru hori erabiltzen dugu proiektu soziala, proiektu politikoak e, egiteko. Bale, e, informazioa daukazue izunen inguruan, e, hau da, e, azken, joan de garaiko azken, azken Ondorio, legalak, momentuz badagoz... E, e, eh, desobedientzia leve, e, bestea zelanda da, ai, ez naz gogoratzen ondo, izena zelan dan, e, deslucimiento de hori, pentsa behar dugu geure matraiu biekin egon ginala horma apurtzen. Ja, ja. Gero bebai, pini genduela euren atean e, botako artela, bere jastak e, bebai. No, ellos no deslucen eh? Claro, da. bueno, azken finan, onako gauza izaten da mozal, mozal egea. Bai, eh, ez, ez ginen momentu sartu barruan, hori beste kontua da, hori da Consejo de Guerra, Guerra Kontseilua, esaten da allanamiento de instalazio militar, ordu hori beste kontua, baina ikusiko dugu, isalik ebe bai. Barrura sartzea. Ez, ez da barrura sartzea. Bueno, ikusiko dugu. Isalaike, eurak esatea, da lakuruñara joatea gerra kontseilurara. Geu haitxik, eh, da posarren egon goginan. Geure ez dezuntza zibilaren bidez e, erabiltzen dugun euren errepresioara, euren kontra jotzeko. Bai, bai. Osea, e, eh, jaso zenituzten ja multa hoiek, momentuan bertan eman zizkizueten eskutu. Bueno, notifikazioa. Ah, notifikazioa. Notifikazioa, antxe bertan, ertzantzak, ba, sei lagunei, emautzen e, olako notifikazio bat esatez ba, salatuta da osela. Ondino izuna ez da heldu da ikusiko dugu. Horren inguruan be bai. Igual aprovecha... batera egon da. Izalike, e, izalike bizta oral edo olakoren bat, izalike, baina ziur asko izango da administrazio mailan baina alata dana saiatuko gara zabaltzen da bai, salatzen. difunditu da bidali eta emango diogu difusio apur bat ere bai. Da, zergatik hori, osa esan nahi dute kintza... Eh, zuzena, ez violentoaren, desobedientzia zibilaren parte delako hori ere onartzea, ezta? E, bai, onartzea da. Osa, onartzea arrisku hori egongo dela. Bai, bai, hori kontutan hartzen dugu. E, ekintza zuzen bat egiteko dandana, e, edo iaia ia dandana, eko duzu kontutan hartuta. Ordu ondorioak beti, pentsa behar dugu, gugu bagato zela insumizaren kampainatik, da beste ondorioak ziren, kartzela. Hau sebe bai, izaleke, baina e, gaur egun, olako gauza ez dauz pasatzen baina isaleke oi, beste ondorio batzuk. Momentuz notifikazioa hori esaten dago. Da, mozal da besterik momentuz ez da eongo. E, segun ze gauzak egiten duzu, ondorio batzuk izaten dira edo besteak. Horrek bebai, kontutan hartu izan duguz, jakitzeko nun sartzen garen. Ez, gara e, soruak, ez da? Ba, ba, gara soruak alde batetik, baina, baina jakinak bebai. <laughs> Ados, e, eta bueno, ba, bukatzeko, ze material ekarri duzu herri den da honetara? Ba, karri dugu liburu, liburu pila bat, naizka, naizta e, ez dira saltzen askorik, <laughs> kamiseta, e, banderolak bebai, pinak, txiskerua, danetarikoa. Ni uste dut, ba, ia, ia, ba, mugimendu guztien moduan. Nik maite ditut zuen e, pegatina batzuk direnak e, aurkart, arkauterik gabe, eta gero... Sin, sin bai, hori bai. atara genduen, geu be, ba, moekekoa bada, hau geure konpartza, sin kuartel ditzen dana, da justo-gusto pandemian aurretik, pandemien urtean, ba, geure lelopena izan zan, e, eh, sin arkaute. Ika, aldatu genduen geure izena, sin arkauten e, ordez. Orduan, ba, moduan, salatzeko ertzanta ertzantza bera, da ertzanta isaera. <laughs> Ados. Bai, beste gorputz militar bat da, hori argi Horre dago. Eta gero, bueno, da, geure euskal ejerzitoa, claro. Hori da, hori da, <laughs> muy bien. Bale, ba, bueno, ba, hemen utzi beharko dugu, e, Ander, placer handia izan da. Neutzako be bai. Behar bada ikusiko gara e, eragozpen fiskala, bueno, edo zuk ez duzula eramaten hori, ez? Baina, bueno. Ez, baina ikusiko Hortik gara, e, zeuen hau Ah, igual bai. bai, bai. Lasterrago zeuen ausotik ikusiko gara. Bale, bale. bale, <laughs> edo bakearen etxean edo irolan. Ados, ba, eskerrik asko. Zeuei. Venga. Mi Mi esker. listo, ba, hau izan da dana. E, e, hemen egon gara ordu bi izan behar ziren tarte horretan, baina pasatu gara apurtxo bat gehiago, da, da horregatik, pues, bagoaz, bagoaz, zela. Baina, ue, baina ez horren beste, eh? galan dabe unos cracks y unas cracks. Ba, e, eh, nik uste polito egon dela, gauza oso interesantiak entzun direla, Eta la, urbildu jakusan lagundanek bebai, bai, zenbat lagundu gaituen, eh? Bai. Hau errez egiten, entzuteko lan gozatzeko modukoa bebai. Bai. Bazeukaten eh, zer kontatu eta hori ere eskartzekoa, desde lugu baietz. Bueno, esan dakoa, hemen gabiz despedidan, hau da, despedidea, <laughs> da bagoazela. Eh, gogoratu, egun da FMA da eh, zuen sintonia, eta ba hori, bagoazela, hemen izten zaituztet, uger taldearekin, eta euren hilo zabestiarekin.